bones, molt bones i moltes gràcies per uh, tota aquesta espera que ara nosaltres estem sortint uh, en directe eh, en radiotortuga.org. Avui és un dia molt, molt especial perquè estem dant s'inici a una, a una llarga feina que ve que, es, que, que uh, tenen un grup de pares, mares, nins, professores, tothom que vol aportar idees per fer una cosa distinta de lo que és eh, la proposta educativa. Una cosa que se diu el llibre, el, el llibre verd. Eh, hola, Jordi. Hola, com va? Tenim aquí a quatre petits savis perquè per fer de ser petits no significa que no siguin savis, no? que ens donaran les seves receptes també. No? De... Ells són en realitat els que més saben d'educació, no? <laughs> perquè són els que la pateixen o la gaudeixen. No? I aquí els tenim preparats ja per xerrar. Per això volem, volem iniciar aquesta, aquest camí con eh, els quatre primers filòsofs que tenim en aquesta taula. I bé, pues, eh, crec que el millor és que ell mateix eh, se poguessin presentar en el seu nom i a lo millor també no podem contar de què escola és que, que veniu. Eh? Sí? Qui vol començar? Sí? Vinga. Um, jo venc de Seip Espons. Sí? I el teu nom? Tomeu. Tomeu, sí? Uh, jo venc de, de Duran Estrany, I el teu nom és? Milos. Milo. Jo venc d'Espont. D'Espont. I el meu nom és Ona. Ona. I? Jo venc de Costa Llobera. I Costa Llobera. Irati. Irati. Molt bé. pues ara començam com Milos, Tomeu, Irati i Ona, que farem uh, una petita tertúlia. Tenim 30, 30 minuts per xerrar de eh, què coneixem nosaltres de l'escola i d'altres cosites de la vida quotidiana. Mm? Podem començar eh, per una cosa que ustedes veuen cada dia, l'escola. Per a cadascú d'ustedes, què és escola? Què és? Sí? Qualcú que, que vulgui iniciar, rom, rompre's el gel, eh, Tomeu. Digueu-m'ho, Tomeu. L'escola és, és, és un lloc allò on, pots, allò on podem aprendre sí. moltes coses per, i així ens ajuda en el, <coughs> en el futur. Sí, perquè ens ajudarà en el futur. Bé, eh, és, és aquest temps, és aquell temps que ja, ja canvia i, i això pues, això també pot ser, Tomeu, perquè estat jugant, no està, no estàs cobert i després comences. Eh? Bé, molt bé, Tomeu. I Milos, que, per tu què és escola? Uh, una, una casa gran que, que m'ensenyen a, a lo que ja vull aprendre. Sí, el que vols aprendre tu sempre. Uh, o hi ha eh. coses que no vols aprendre i també t'ensenyen. No. <laughs> T'ensenyen de tot, no? Sí. Què t'ensenyen? Uh, informàtica, mates, medi, català, castellà, educació física... déu nhi I trobes que són moltes coses? Sí. Massa coses? No. No, perquè pots amb elles, no? Sí. Tu pots. Ho aconsegueixes. Sí. I Nona, què en pensa de què és l'escola? Pues, un lloc on aprenen coses. Moltes coses o poques coses? Moltes. Tot el que tu vols aprendre, com deia Milos, o coses que no vols aprendre també? Coses que no vull aprendre, coses que sí. Però un cop les apreses ja ja està, no? Ja estan apreses? Sí. Eh, falta algú, no? Irati. Irati. Sí. Irati. Una cosa que t'agrada és escola? Mm, es pati. No, no, no Saps que, Irati, nos escolta ara molta gent de Mallorca, però segurament que nos escolta gent de d'un altre lloc del món, d'altres països. I per això tenim que estar a devora perquè la gent no escolti i, i sàpiga el que tu penses. Què és el que t'agrada de l'escola i de ti? Una cosa que t'agradi. Eh, uh, es pati. Es pati t'agrada. És el que més t'agrada de l'escola. Sí? I qualque cosa més? Mm, plàstica. Ah, plàstica també. I en Tomeu? A mi M'agrada l'escola. Uh, eh, uh, <coughs> eh, ai. Sí? Uh, Ara sortirà. Uh, to, to, tota l'escola. Tota l'escola, totes les sí, activitats. M'agrada tot, tot el que feim a l'escola perquè crec que, és, que, és, que són moltes coses i m'ajudarà molt a, en el futur. I n'hi ha qualsevol cosa que no t'agrada a l'escola? Mm, no. Sí? No. Tot m'agrada. Tot, tot t'agrada. Sí. I uh, a Ona, n'hi ha qualque cosa que no t'agradi de l'escola? Uh... Una cosa que no t'agradi. A mi tot m'agrada. Sí? I en, i en Milos? Tam també, tom, tot m'agrada. Tot t'agrada. I a Irati? Mm, tot. Tot, també. Vaya. Sí. I què creu que ha de... Eh, vosaltres sabeu qui comana l'escola? escola? Sí, Irita. El director. El director. Sí? Eh, perdona, Milos, que volia dir qualque cosa. Eh, ja comanda el director o la sí. directora. El director i la directora. Sí, Tomeu? Uh, uh, jo crec que el que deveria comandar eh, a l'escola seria un, un que sabés si el que poguessin fer totes les mestres i, i el que també poden fer els alumnes. Perquè a la teva escola que hi ha director o directora? Directora. I vos ha dit alguna cosa? Ha entrat alguna vegada a classe a xerrar amb vosaltres? Sí, eh, sí normalment els ella sé que mos dona les autoritzacions i també de vegades mos ajuda a fer coses. Ahà. Uh -huh. I qui, quina, quina imatge teniu d'ella? Com, com et cau bé? Et cau malament? Bé. Què creus que fa a eh, l'escola? Fa moltes normalment, coses? Normalment ella està a la biblioteca, ella, eh, ella i, i, i una mestra que de vegades li ajuda a, a vigilar-se, vigilen, ai, vigilen la biblioteca i, i cada dia eh, que, que qualcun nin s'endú un llibre per llegir, eh, miren, eh, miren, miren tots els llibres eh, eh, per, per veure eh, si estan bé. Molt bé. Però no vos fa por, no? O sí, vos fa por, el director o la directora de la vostra escola? No. No. No vos fa por? No. A cap dels quatre? Va, diu la veritat, no? No. I vos han castigat alguna vegada? No. Uh, no. no. No. Ja, perquè vosaltres sou bonins, no? Segur, segur que no vos han castigat Segur. Cap... Mm, no. Segur. Però castiguen a l'escola? Sí. sí. sí. I per què castiguen? Eh, jo crec que castiguen perquè perquè per, lo, eh, perquè perquè eh, mos portem molt, molt, molt, molt sí. malament, el que, lo que normalment no castiguen, només castiguen quan és algú una cosa que, que ho fa malament una vegada i després li diuen i després moltes vegades seguides ah el mateix. Només que en aquest motiu, el que si ho fan una cosa malament i no la saben, sí. eh, no, eh, avisen, avisen de que això no se fa. -huh. Irati, què pensava? Sí? Milos, perdona, que està aixecant sa mà que si fan malament... Eh, sí? Eh, jo trob que, que, que els mestres o eh, els directors sí. els poden castigar perquè ho han fet malament. Mm -hmm. Idò, trobau que està bé castigar? No. O no. n'hi ha qualque forma? Bueno, sí? pot ser que, que castigar... Eh, eh, jo crec que castigar si és una cosa molt, molt grave, vale, el que sí és una cosa perquè el nou i ha fet una cosa malament que no ho sabia, sí. el pot avisar de que això no se fa, el que castiga no crec que sigui ni bé ni malament. Sí. Mm -hmm. Milo? Jo trobo que si ho fa malament sí. el, els tenen que castigar perquè els, ja els han avisat i no fan cas. Ah do, trobau que està bé, que, se, que, que n'hi hagi càstig? Sí. Sí? Bueno, mm. ens ve malament. Uh, ho dudes, no? Sí, Ona? jo, jo dut un poc. Sí. sí. Ona, què trobes? Que no està bé castiga. Sí? Perquè tu si fossis directora no castigaries llavors a ningú, a cap nin. No. Encara que s'hagi portat molt malament, o cap nina. Què, què, què, què faries si fossis la directora? li diria que no se fallés. Això, que no tornessin a fer. Perquè vos agradaria ser directors d'una escola a altres? Uh, sí. sí, a mi sí. I què faries si fossis eh, director uh, d'una escola? Bueno, en aquesta època, <coughs> en aquesta època uh, on estem nosaltres, uh, jo quan... Ai, Ai, que s'acaben les quan... aurícules. <coughs> Ja està, salvat, salvat. Quan, quan, quan vinguin aquests que Eh, que ho fa malament és que diuen que llevar mestres o això, quan sigui, eh, si sóc director, eh, els diria que no ho farem, que no ho farem i, i que ja se poden oblidar de que, ah. de que ho fèiem a la nostra escola. I faríeu, tu Milos, faríeu les mateixes assignatures que feu ara o canviaries d'assignatures i posaries unes altres? Uh... I no val dir una assignatura de dibuixos animats, eh? Això no val. De, <laughs> que, ah, de, Ja. quines assignatures posaries tu, si fossis un director d'una escola? Les mateixes. Ah, ja t'agraden aquestes. Sí. I què més faries? Um, si s'apuntessin malament, uh, les faria fer feina de jo. I, i si, ah, i, i bona si, idea, així els tens controlats. Sí, i si, i si, i si encara se porten malament, pues, pues els castigaria. I aneu a l'escola perquè voleu o perquè us obliguen? A veure, a veure, que tothom xica sa mà. Uh, Irati? Sí? Una mica més... més... Més a del micròfon? Pues perquè a vegades ens obliguen i a vegades perquè volem. Ah, vale. Sí, uh... sí? Uh, per... Jo perquè vull. Per què vols? Perquè si no me quedaria en el llit dormint. Ah. <laughs> per què? T'agrada més quedar-te en el llit dormir? No, vull aprendre. Ah, vol aprendre també. Sí, Tomeu? Uh, uh, um, jo, faré, jo, a mi m'agrada molt aprendre sí? i, i si no anessi a escola també, uh, també uh, uh, en, en el meu destí uh, lo que, uh, ho canviaria i no sé, i no, i el que m'espera en el futur sí? no, no estiria bé i no estiria bé. Sí? I Ona, què pensàveu d'això? Mm. Uh, T'agrada l'escola? Vas, vas per obligació? A mi m'agrada l'escola. Sí? I, I vas perquè t'agrada, idò? Sí. Sí? I què faries si, si, si fos eh, la directora de l'escola? Què faries? no ho sap. Val, i... Milos? Jo, jo posaria un poc més de mestres perquè, perquè a vegades estem una estona eh, que, no, que no hi ha cap mestre i, uh -huh. i si no se'n posaria més i així ja no, ja no estarien una estona les classes tot soles. Ah, ah, és que a vegades estan estona tot sol en la classe. Sí, i i sí? a vegades eh, tenen, tenen que eh, quan arriben els mestres sí? tarden un munt per arribar perquè ah. fa, fa molt de temps que, que les han cridades i encara no venen. I en la teva escola també, Ona? Què passa? Que a vegades mos deixen tots sols sí? perquè han d'anar a cercar una fotocòpia que han fet, sí? a casa sí, però mm -hmm. a mm-hmm. vegades ens deixen tots sols i ens posem a cridar. Ah, i són molt en la classe? Sí. Troba que són molt o són poc? N'hi ha, està ple, sa, sa, sa... sí, Tomeu? Uh, jo crec que, que és vera que podríem que, que són bastants loca amb el material eh, loca no sé si no sé si podem mantenir tant de nins sí. per, perquè ara clar mos, mos lleven dos bes sí. i, i no sé si podem pagar el, el material Sí, Milos? Uh, eh, jo, jo també jo també si, si si fos director sí? també posaria més material perquè a vegades a qualcun li falta un llapis o una goma i, mm. i, i entendria de recanvi. Clar, ja no seu, tenir suficient per fer feina. Sí, i tant. És que si a vegades eh, ets, un, ets un director, pues has de comanar molt perquè si no, no saps que cuando se o, claro. o malament. Clar, és ah, important saber dirigir les coses. Sí, Tomeu, volia dir qualque cosa? Uh, ah, jo crec que Uh, ah, jo crec que el material no és tan difícil, no, ta, no és tan fàcil d'aconseguir. Perquè, claro, uh, una fotocopiadora val bastant. Sí, i havia dit abans, Tomeu, que nos llevan dos bes. Sí, I qui com... nos lleva dos bes? Uh, ai, Eh, sí. els que comanden. Els que comanen. Sí, Milos? Ens eh, mos lleven dos ves els, els, els que comanden perquè, perquè ells volen tenir dos ves. Ah, i sabeu quin és que comana? Els. Sí? Sí, i, i, i, i Irati? És que estic canviant el nom de cada vegada. Els. <laughs> T'he dit sí, molt, molt, molt de noms perquè és molt guapo el teu nom, la veritat. Mm? I és <laughs> ah. molt difícil de dir, és vero, molt sí, difícil. Eh. Jo també me'n vull bastant. Sí, menys mal, que ja som tots. <laughs> sí, Irati, què volia dir, Irati? Pues que si rompessin algun material a lo millor estàs sense voler perquè, perquè a vegades quan apretes molt se te romp. Ah, clar, si a vegades se romp. Sí, eh, Milos. Que Uh, jo sé qui comanda. Sí? Qui comanda? Uh, el PP. El PP? Val, el PP comanda. Sí, volia dir qualque cosa, Ona? Sí. sí, a veure. Que una amiga meva de la meva classe sí? arronsa gomes a posta i la meva mestra el que fa és que dues gomes de la seva sí? uh, casa sí? i quan ja la cuidi bé, pues deixarà de, de, de la classe perquè ah. es, el material de la classe es, ho pagam els pares. Els pares, sí. Sí, Tomeu? Uh, que, uh, eh, es veurà que hi ha nins que se dediquen a, a rompre, a rompre el material de l'escola, sí. Lo que, i això crec que estiria malament. Clar. Eh, el que deveríem fer és intentar no rompre-ho eh, perquè si no, per exemple, les gomes, sí. que, doncs, que són molt fàcils de rompre, se, eh, eh, se, queden, se queden de 13 centímetres i molt petites. Ah, i no se pot, no, després no se pot eh, ampliar la goma. No, perquè és molt petita i, i costa molt. I costa molt, així, així. Sí, i Rati, volia dir qualque cosa. ¿Sí? als llapis, si el rompes pel pasto perquè els llapis no se rompen no apretant. Clar, no se rompen molt fàcil, a vegades perquè fan molta força. Eh? Sí. Que, que jo trob que si el rompen no se queden fora perquè ho han fet posta, però si ho fan Clar. fora voler, a, a lo millor l'indeix qualcuns o, Clar. o o si, o si un company seu te, en un molt, sí. pues que li deixi un. Però si ho fa posto, pues, pues que se quedi fora goma. Fora goma? I eh, com el dit? No. <laughs> I ara, sabeu qui són els polítics? Uh... Qui ho ah. sap? Qui ho sap quins són els polítics? Sabeu quins són? Sí? És que comanen de tot el món es que es comana de tot el món. Mm -hmm. Sí, Tomé? Uh, eh, ells se, uh, se, se, se, uh, lo que fan es, se'n cuiden de les escoles, les llibreries, tot el que tenen mat uh, material i, i el que passa és que ara, és que ara uh, uh, els bombers els lleven i també, i també retallen mestres. O sigui, creieu que ho estan fent bé, això de cuidar escoles, o no? No. No? Ara estan en una època d'escoles i això eh, malament. Ah, i què en Milo? Eh, que jo troc que si, si lleven els professors, pues, tindrien, pues, a lo millor tindrien que posar més professors a les escoles i i donar un poc de toves a qui no entengui gaire i, i així ja anirà bé. Clar que sí. I ja els coneixeu, en aquestes persones que comanen, Valtor? Sabeu qui són? Em podríeu dir algú, algun nom que l'hagi vist per televisió? Ui, sí, <laughs> els quatre, els quatre, eh? Sí, sí, sí. Però comencem per Nona. En Bausà. En Bausà, i aquest qui és? És un, és un que comana, no? Sí. <laughs> Però bé que el coneixes, eh? Dinati. Un oh. altre? El, el... el meu director, que se'n Guillem. Ah, bé, bé, bé, però és saps director de l'escola. Ui, i sí. fins i tot en el públic saben, eh, noms de polítics. En Tomeu. Crec que n'hi ha un que se nom Rajoy. En Rajoy, sí. Sí, en Rajoy. Aquest també el coneixen, eh? Sí, també el coneixen. Milo ja te l'han llevat. Ai, volies dir en Rajoy. Ja no coneixeu cap més, en Bauzà i en Rajoy. Ja no coneixeu a veure, per allà al públic, que, fos un, que faci un crit. Ai, que m'han donat la paraula, després s'ha oblidat. S'ha anat del cap. S'ha anat del cap, eh? després. Sí? Sí, tu, tu. president Merkel. Ah, la Merkel, <laughs> que és una dona. Merkel. Aquesta és la presidenta d'Alemanya. Presidenta. Eh, aquesta presidenta és d'un altre país, però també és una política. També és un polític que s'escolta molt per aquí. I sabeu per què s'escolta molt? Sí, Tomeu? Perquè els polítics eh, se, eh, se, sempre que fan una llei eh, sí. eh, o algo així, eh, o canvien algo sí. eh, pues, de les escoles. I això eh, sempre ho han de dir en el diari o a la tele. Ah. Eh, I surten molt, Clar. perquè ara canvien moltes coses. Sí, sí, sí. sí. Eh, Milos? Que jo, jo sé per què, per què surten tant, perquè, sí. perquè com els van triar per, per això i, i diuen que ells comanden i, i a lo millor quan surten per, per a lo millor van a dir eh, que a lo millor t'han acusat, pues, a lo millor surten per el diari, per la tele, ah. eh, i per moltes... menys. He dit, moltes vegades surten perquè han fet coses que no estan bé. Estan acusats sí, sí, de fer i, coses malament. Sí. Eh? I, I a vegades només és perquè, perquè, perquè potser només surten en el diari sí? perquè, perquè potser ha, ha, ha, ha, ha, ha llevat molt de mestres i... Per exemple, i, per exemple, el ministre d'Educació, a lo millor, eh? que hi va mestre. I també Angela Merkel surt molt per, per, per que dia Tomeu, que eh, posa moltes, diu moltes coses que se tenen que fer i per això eh, ja surt en el periòdic, en el diari, en la televisió, en la notícia. Moltes vegades surt, surt, eh, surt eh, eh, moltes coses. Clar. Normalment sí? eh, els polítics eh, ho fan eh, a ràdio... Ai, eh, ho fan sí? Uh, a la tele o en el diari. Clar, a la tele o en el diari, clar. clar. I, perdona, perdona, uh, Milos, volia dir qualque cosa? Sí, ui. Ai, que... <laughs> Ai, t'ha fet mal? No. No, molt bé, doncs que... pues continuem. Que... No, no, no fa falta cridar a l'ambulància. A veure, que... continua, Milos. Que jo, jo, jo, jo també sé perquè perquè també surten, perquè a lo millor va, van, van, van sí. a xerrar a, a, un, a una banda va. i, i surten per el diari. Clar, clar. Escoltau, escoltau, Lot, n'hi ha, ha gent del públic, que ara aquí tenim un públic select, select que eh, també vol xerrar. I nosaltres eh, emplearem 30 minuts per, per aquesta tertúlia i després de, deixarem xerrar a un altre grup també de savis, eh? com ustedes, que són savis, però eh, ja han passat quasi tot el temps que teníem per xerrar. Val? Però volia demanar-li una cosa més. Eh, heu anat a qualque manifestació? Sí. Què és una manifestació, abans de tots? Què és una manifestació? A veure, eh, i, i Irati. Pues, sí? És ah, una manifestació, és com que s'ajunta molta gent perquè no volen que, que llevin els dobbers. I, i s'ajunta molta gent per fer una manifestació, per dir no me lleven el dobbers, no me lleven el dobbers. Això ho diuen. Sí? A veure, eh, Milos? veure, s'ajunta molta gent i, i va, i va portar per, a lo millor per davant on està eh, sa, polítics sí? i, i, i a lo millor així canviaran de fer les coses malament. Ah, és tothom tothom s'ajunta per dir als polítics que no ho facin això. Ah? Uh, Milos? Sí? Eh, perdona, uh, Tomeu. Que, que una manifestació és es, un, se junten s'ajunten tota sí? la gent que creuen sí? i que poden venir uh, per, uh, per es, eh, uh, que, que, no, que molta gent sí? i, i, ve, i van per els carrers uh, uh, fins a llocs, de, a llocs i, norm, i ara per, per ara estem aconseguint sí? Sí? Uh, que, que, que, que, que els polítics Uh, uh, uh, ara els polítics ja ho tenen més pensat, lo d'això, d'aratear, lo més... Uh, ah. eh, I normalment les manifestacions que antes sortien un munt de vegades, ara normalment ja no surten a les, a les manifestacions perquè això, tenen por de... Mm, de que la gent està un poc sí, emprenyadeta, eh? Sí, amb això, que, vol, que ja. volem que no ho llevin dos vés i ells, ells pensen que, no, que, que sí, que sí, que està bé o que no. Ara ja s'ho estan pensant i estan aconseguint... Jo crec que el desembre ja ho, hauran, ja, ja, ja ho faran. Ah, tu creus que el desembre ho haurem aconseguit? Molt bé. Bé, i per acabar, això és el que farem, que és dir-li alguna cosa als polítics. Imagineu ara que ens estan escoltant. Bé, si no ens estan escoltant ara, igual ens poden escoltar més tard, perquè això ho deixarem gravat. Llavors teniu l'oportunitat de tenir un polític a l'altra banda, així amb uns, amb uns casquitos escoltant, i des d'aquí que els hi diríeu, vosaltres com a alumnes de l'escola, comença en Tomeu, va, que està molt decidit. Uh, uh, jo diria als polítics uh, uh, si me trobo un eh, que, que això que està fent no, no, ho, fa, no ho fa gens bé i que i que i que eh, i que i, i claro, l'emprenyaria eh, di, eh, que dir eh, eh, ara, ara, ara hi ha molta gent que, que, que creu que no, que no ara heretàveu mestres i ves i claro, l'emprenyaria i així crec eh, i així podria podria fer podria llevar, eh, lle, eh, aturar de llevar bombers i donar als, als mestres que, que ha llevat i, i els bombers. Ara, ja queda dit, i en Milos? Que jo, jo li diria que, que no, no rotei més i que mos torni el que, lo, lo que ha agafat nostre. I, i, i si i si Sí, sí. I si mos agafa com, per exemple, eh, uh, eh, 100 euros, pues com els atornin. Que els atornin tots, els 100. Molt bé. A veure si t'han escoltat. Anem. I Nona, què els hi ha de dir? Els has de dir alguna més en respecte al que han dit ells. No mateix cantó meu. No mateix cantó meu. Ah, això. I mirat-hi. <laughs> No S'ho pensant. no ho El mateix que els teus companys. Sí. Molt bé. Queda molt clar el, el missatge. Eh? O sigui, que si hi ha algun polític que ho hagi escoltat i tingui alguna cosa a dir en eh, respecte a l'educació és perquè com a mínim ho hagi escoltat. Clar. Que després faci cas o no. Clar, i, i que sàpiga que ara han xerrat quatre savis. Eh? I aquests savis li estan dient als polítics que facin coses millor, perquè sembla que no ho estan fent del tot bé. Mm? Hm? Idò, doncs, Lot, ja m'on anem? Ja Se nos ha acabat el temps. Samir, jo vull dir una cosa ah, antes. Ah, vol dir una cosa abans. Que crec Vinga. que amb, eh, quan un polític escolti això, jo crec que s'amagarà a casa seva i no se'n anirà. <laughs> pot ser, pot ser. Però si és, a vegades també n'hi ha polítics que són responsables, a vegades, a lo sí. millor que algú escoltarà i dirà el que m'ha dit el savi meu, ho escoltaré perquè està bé. Eh? Voleu dir qualque cosa més per anar-nos? No podem anar com un, un, un son. ¿Mm? Hm? Ustedes s'imaginen un món diferent. S'imagina un món diferent, mm. totalment diferent. Sí, Sí, molt, molt diferent. Molt diferent, oh. tothom. Tot, tot, tot. sí. Molta gent de la que estan escoltant ara també s'imagina un món totalment diferent. I ara otro. escoltarem una canción que se diu El Obito Bueno. Sí! Ah? I con això... Sí, sí, sí, sí. Molt pues nos sí. con El Obito Bueno en Radio Tortuga en este especial de... el especial Ver. Ah, podeu adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu, adeu, adeu, adeu, adeu, adeu, adeu. adeu. que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas cosas sabía una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas sabía una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. S'escoltau bé? Sí, molt bé. Sí, pues sí s'escolta molt bé. <laughs> Super. Sí? Sí. Idò. Sí. Estava yeah. cantant, de... li agrada aquesta cançó? Sí, eh? molt, molt, molt, molt, molt bé. Per a que molt. Escolteu, no nos posem, mm. no nos posem molt a prop perquè no rechine, va? Això, Ai. això, això, això tenim que evitar. Fa male orelles. És vera. però tampoc molt... No, així, molt, uh, així. aquesta distància molt bé. Aquesta distància molt bé. Va? Ani? Sí. Va? Uh, uh, uh, uh, uh. Així. Probando. Perfecto, perfecto. Així. Uno, dos, probando. Idò, <laughs> I dos, xicos? L'agrada aquesta cançó? Sí. sí. Molt bé i ara fa 3 minuts hem xerrat com un grup de... Ona. De savis. Sí. Eh? Ah? L'hem denominat savis, aquest grup. I a vostès també. Vale. Sí, vale. perquè jo, jo crec que ho som. Sí. Eh? I ara tenim el plaer d'estar en quatre savis més. Que jo, a jo m'agradaria que aquests savis me diguessin de d'on venen i el nom. Podem començar com vos. Jo vinc de Col·legi Públic de Pràctiques i sí. mon nom Carlos. Carlos, de Col·legi Públic de Pràctica. Sí. Jo també vinc de, de pràctiques sí. i me dic Toni. Toni. Uh, I tu? Uh, jo vinc d'Espont i me dic Martina. Martina. I? Jo venc de l'escola de pràctiques i m'ha dit Núria. Ah, molt bé. Núria, Martina, Toni i Carlos. Sí. sí. Benvingut. Jo sóc Samir sí. i el meu company, eh, en Jordi, eh? que nosaltres som de Radio Tortuga i volem xerrar quatre cosetes amb vostès. Eh? Estaran d'acord? Sí. sí. Molt bé. Sí. Abans de tots, Veig que duem una camiseta verd. Sí. Mm -hmm. Jo no. No? Ah, no? No, és, e-, és rosa. Mi. Les agrada el verd. Sí. La natura. Sí. sí. Ara que xerram, que venen de l'escola, d'escola de pràctica, d'espont i diferents escoles, que també no estan escoltant molt de nins i pares i mares i professors d'altres escoles, què és l'escola per a vostès? Uh, en Carla. És un joc on anem a aprendre sí. i també a divertir-nos amb els amics, a conèixer coses noves sí. i a jugar amb els amics. Ah, molt bé. Uh, eh, Antoni? També és un edifici per aprendre. Un edifici per aprendre. Núria? Jo dic el mateix que en Carlos. Dic el mateix que en Carlos, me sembla molt bé. I Martina? Jo també. També. Diu el mateix que en Carlos o que Núria? Sí. Que Sí. <laughs> que tothom, Núria, Martina, no? Molt bé, me sembla molt bé. I, i les agrada l'escola? Sí. Sí, sí. Molt. Sí? sí. Mm, molt. Bueno, ja sí. que dona sí. poc de pares anar-hi. Sí? Costa aixecar-se. Sí, sobretot, sobretot els dilluns. El dilluns? Sí, els dilluns que ven des cap de setmana. Ah, per cap de setmana, perquè fan molt de trull el cap de setmana. Sí. Sí, sí? bueno, anem a dormir tard. Se'n van, ah? Eh? Dormitat. Ah, pues ja ho saben, que diumenge una mica més pres. I n'hi ha qualque cosa que no les agrada a escola. A veure, uh, Martina, que la Martina és la primera que ha aixecat la mà. Me'n donen coses que ja sabem. Ah, he dit que n'hi ha coses que ja ho sabeu i li donen aquestes coses. I això no t'agrada. No. Val. I Toni? Que els a vegades els nins sí? uh, xerren i no deixen escoltar els que volen escoltar la professora. Sí, és veritat. Sí? Eh, Núria? I... Quan tu vols escoltar la professora, sí? nins que xerren no les pots escoltar. Ja, clar, I... el mateix. Anton, que també ja pica que te quedes castigat sí? perquè has parlat i per culpa d'uns. Ah. I també hi ha una altra cosa que no m'agrada de l'escola, és que, sí? per exemple, avui han vengut en dos plats sencers de menjars, Vaya. de berenars que s'havien trobat en els fems. Oh, que no s'ho han menjat? No. no. Oh, no. Això molt greu, eh? Per exemple, magdalena sense obrir, Vaya. plàtans sencers, bocates que només li han pegat una mossegada. Sí. A ah, vegades I... Sí, Martina? Jo avui m'he menjat tot el meu berenar Tot? i una barra de que sobraven dels berenars Tam saludables. També? Sencera. I què és el berenar saludable? Lo que hi ha nins que no duen berenar i els sí? apunten perquè li donin berenar de l'escola. Ah, i això se diu berenar saludable. Ah, I a vegada també te donen. Ah, molt bé. Avui m'he menjat una barra sencera. Avui una barra sencera? Sí. I el... <laughs> I això no t'agrada, aquesta escola? No, perquè hi ha gent que passa fam i que hi hagi molt de, molt de berenars estudats... Eh, no, no està bé, clar. Uh, Núria, volia dir qualque cosa? No. No? I Toni? Jo ja, jo ja ho he dit, que, que, quan, e, que quan els nins xerren eh, no deixen escoltar els altres nins que volen escoltar la professora. I vosaltres sabeu qui comana l'escola? Sí. Ah, Núria? El director. El director, sí? I sa cap d'estudi. I sa cap d'estudi. I ho coneixeu? Sí. Sí? sí? sí. Uh, Martina? Sa cap d'estudi. Sa cap d'estudi. Mm? Sí, Toni? Uh, el director i sa cap d'estudi. Director i sa cap d'estudi. Si ustedes fuesen el director, què farien? En escola. A veure... Mm, Ai, ai, ai, això... Vinga, Carlo. Um... Posaria més professors. Posaria més professors, això és... És important. No te N'hi ha molt de nens en les classes. Es... En la classe n'hi ha... Bueno, molt... en el curs de la Núria, sí, per, per exemple, exemple, hi ha tres classes senceres. Tres Hola, classes. Tres classes juntes. A veure, què més? Na Núria, què faria si fos directora? Posaria més mestres. Més mestres. Posaries una directora simpàtica o antipàtica? Simpàtica. Ah, ja deia jo, sí, ja tenia pinta de que seria simpàtica. I a més de posar més mestres, faries alguna cosa més? Mm. Faries com Nona, que no, que no volia castigar ningú? O tu sí que castigaries? No, jo no castigaria. Clar, si ets una directora simpàtica, no castigaries. I la Martina? Jo tampoc castigaria. No? No. Posaries més professors? Sí. Canviaries assignatures? Sí. Sí? Sí. Ui, sí. pensava que diries que no. <laughs> I si sí, quines, quines vols posar de noves? O quines vols llevar? Bé, que se canvies eh, d'horari de l'escola. Ah, els horaris, les assignatures. I llavors què vols, entrar més tard? Que entri, els nins s'entrin més tard o entrin més prest? Sortim més tard, sortim més prest. Què canviaríem aquí? Sortim més tard. Sortir més tard, o sigui, estar més, tard, més temps estudiant. Sí. Ah, molt bé, molt bé. Així aprendríeu més coses. Això segur. I per aquí al fons? <laughs> que m'estan demanant. Ell primer i després aniràs tu. Ja tens per tots. Jo no castigaria, però, però xerraria amb els nins de que no ho han de fer. Tu series un director dialogant, que, no? Els duries al teu despatx, xerraries amb ells així m'agrada, així haurien de ser tots. I tu? Jo intentaria no castigar, però si fan una cosa molt dolenta i ja li he avisat molt de pics, abans de castigar avisaria. Si ja li he avisat molt de pics, ja els castigaria perquè si ho segueixen fent... Mm. I quins càstigs? Els càstigs que hi ha ara creus que són molt massa bèsties? No. Massa fluixos? No. Estan bé els càstigs que hi ha a la teva escola? Sí. Pots posar-me un exemple, algun nen que hagin castigat? Um, per exemple, uns nins que no escolten a la professora o no s'asseuen bé, pues els eh, posen drets. Ah, i després escolten. Sí. Funciona. Bueno, ja pica, no? Ja pica. I si no? I si sempre... No... Eh, per molt que li posis drets, sempre s'aporten malament. Ah, hi ha gent... I, i si s'aporten malament tot el temps, els treuen de fora. Uf, això ja és molt. Sí, <laughs> a la meva, a la meva època també ho feien. Fora de classe. N'hi ha, ha escoles que no n'hi ha càstig. Ho sabíeu? Sí. No. no. Ja sí. Ja sí? no. Na, Martina sí ho sap. Sap qual és? Quales són les escoles? No me'n recordo. No te recordes, però n'hi ha escoles on no n'hi ha càstig. Per molt que te portis malament. Perquè sempre eh, els professors estan xerrant dels nins i li ajuden perquè no n'hi hagi càstig. Treballa amb ells perquè no n'hi hagi càstig. I el nin que se porta malament, a lo millor necessita ajuda per portar-se millor. Però a la nostra classe també sí. hi ha professores que els ajuden, sí. en els nins, sí. i segueixen. I segueixen. I, i és impossible ajudar-los. Fins i tot nosaltres mateixos ajudam els nins que més li costen sí. I és, per exemple, un, un dia un, un amic meu va sí. ajudar un nin sí. i aquell nin li va pegar. Ah. Li va intentar ajudar, se va caure, li va dir, li va dir estàs bé i li va pegar. Mm -hmm. Toni, volia dir qualque cosa, no? No. Uh, eh, I la Martina? Uh, jo a vegades ajudo, però també m'ho peguen. Ah, te peguen, també. Ah, I la Núria? No. No? No què? Uh, Toni volia dir qualque cosa. Que jo a vegades a la gent i ells a mi després. Clar, clar. I, i a vegades, uh, si un nen no s'està portant bé, uh, és perquè millor necessita una altra cosa i que algú no se l'està donant. I a lo millor aquestes coses que necessita, la professora no se dona i per això no se porta bé, xarra o... I n'hi ha escola que fan això. Sí, Toni? perquè també no, no se n'adona la professora perquè si no li diu. Sí. Perquè si li diguessi s'arreglaria tot. Clar, però a, a lo millor eh, abans me diuen que feien falta professores en l'escola. Sí. Mm, sí. Però fan falta professores per què? Perquè no n'hi ha professora o perquè n'hi ha massa nins? Perquè hi ha massa nins. ha massa nins. Perquè massa nins. Posen, posen massa nins a una aula. A una aula. I abans no era així? No. Per exemple, eh, Toni, què curs fa ara? Quart. Quart. I quan, quan, quan tu seràs eh, primer? Te recordes? Sabien la mateixa quantitat. Ara, ara quan tenia de, de, de, de companys? Quant, 26. Com... 26. I te recordes eh, en primer o en segons? Més o menys els mateixos, perquè se n'ha anat gent i ha, i ha vengut gent. Ah, sí? Carlos? Jo vaig a la mateixa classe que Antoni i abans sí. n'hi havia 27. Abans havia 27. Havia n'hi havia, havia més? Una, perquè una nina se n'ha anat a viure a un altre país. Ah, vale. Vale, vale. Perquè na Núria, eh, què ho fa? Na Núria? Segon. Segon. I na Martina? Primer. Primer, clar. I, per exemple, a, eh, eh, sí? a tots els cursos ja, per exemple, primer A i B. I en els curs de na Núria sempre ha hagut A, B i C. Ah. N'hi ha molts. Sí? Sí. I volia, volia dir qualque cosa, Toni? Ah, no? Val. Sí, sí, sí Martina? Chico, nosaltres primer varen ser 20 llavors, 21 llavors, 22 i ara primer 23. Ah, ha començat en 20. Clar, i per això és que es necessita un, un, una, un, altre, un altre maestro. Eh? A nosaltres a cada any sí? tenim el nostre professor i a vegades venen practicants. A vegades venen practicant. Sí, Núria? Eh, Martina, perdó? Que nosaltres també cada any mos duen practicants. Cada any ens duen practicants, sí, perquè els practicants tenen que practicar per a ser professors, professors també. Uh, sí, Toni. La nostra escola se diu pràctiques perquè venen moltes practicants. Ah, <laughs> molt bé. I Carles, volia dir qualque cosa. Um, Que també hi venen professores de suport. Venen professores de suport també. Ara, jo li volia demanar una cosa. Uh, sabeu que, que és un polític? Sí? No. No. Eh, Toni? un home que diu com s'han de fer les coses. Un home que diu com s'han de fer les coses, sí. Un home que, go go que governa. Un home que governa, sí. Uh, Martina? Un home que governa. Un home que governa també. Sí. O a vegades una dona. Eh? Persones que manen. Persones que comanen. Val. I en sabeu dir nom? A veure, Carles. Bausà. Bausà, és un nom. Sí, eh, Toni? Rajoy. Rajoy, un altre nom. La Merkel. Angela Merkel. Uh, sí, Toni? Obama. Obama, un altre polític. Zapatero. Zapatero, un altre polític. Eh, uh, Martina? Uh, uh, uh, se anat. Te records, se t'hi ha anat ara. Sí, Toni? En Sarkozy. En Sarkozy. Un altre? Sí? En Merkel. En Merkel. ja ho Sí, Martina? El papa. El papa. N'hi ha molt de polític. Eh? eh? N'hi ha molt de polític. Ah, perquè no és un polític exactament, però mana molt, sí, també. Sí, com mana molt, com sí. mana molt. I fa, sí, que fa, molt bé. fa política també, eh? Fa política també el papa. Han dit molt de polític de, de tot el món de tot el món. Això escolta molt de, de Sa Notícia. ¿Escultan esa noticia, qué escoltan, esa radio, esa tele o, o es diaris? Pues, yo Yo Sí, es diaris. Eh? tele no? Ah, no te agrada? No? Sí, Tony? Esa tele y a vegades la radio. A vegades la radio. radio. radio? la radio? En el coche. En el ¿Cuándo quan Sí. ¿Ya te carné? <laughs> No. Ah. papá? condueix papá. Ah, vale, papá. Val, val, val. Sí, Carlo? No, no, no. Ah. I a vegada ens, ens a ràdio escolten... escolten... Sí? Ràdio Tortuga. Ràdio Tortuga. Ah, molt bé, molt bé, Martina. Gràcies, gràcies. Ràdio Tortuga és aquesta, la ràdio de tots nosaltres, hm? que és la que està emitint ara en directe. És, aquesta és Ràdio Tortuga. I sabeu que, què fan els polítics? A veure, Carla, mm. Eh, està dur de Carla una mica. Manar. Manar. Sí, Toni? Diuen com que s'ha de fer les coses. Com s'ha de fer les coses. I qualque cosa més? Sí, Martina? Si, po si posen aquestes lleis o no. Si posen una llei o no. Si la, si la posen o la lleven. I na Núria vol dir qualque cosa, sembla que vol dir qualque cosa. Sí? No. No, ara no ara ah, no. I, per exemple, què ha... poden, uh, eh, posen eh, és, és polític? A veure, a veure. Estil. Estil, una llei, sí? Bueno. A veure, Toni? Posen carreteres. Eh? Carreteres, llei de carretera. Sí, Núria? Carril bici. Ah, carril bici, bueno, per, ex, per exemple. Carril bici també i el lleven. I a vegades ho lleven també, sí. Això ho fan els polítics, a veure. A veure, a vegades posen el carril bici, però a vegades també ho lleven. Sí? I a vegades n'hi ha molt poc de carril bici. Sabeu per què passa això? Perquè a vegades n'hi ha uns que pensen una cosa i al cap de 4 anys venen uns altres que pensen una altra. I desfan tot el que fan els anteriors. Què en penseu d'això? Ho trobeu normal? No, no, no. No, ho canviaríeu, això? Sí. Molt bé. Na Núria. Espàs... Eh, Mar... Sí, Núria, perdó. Espàs de cebre. Espàs de cebre, també ho posa. I Martina? Lo de Bortà. Ah, també. Això és una altra llei que ells decideixen si se fa o no se fa. Ells decideixen per les dones. És polític. Està bé? No. No? Per què? Perquè ells tenen el seu cos i poden decidir el que fan amb ell. Ah, molt bé. Les dones decideixen perquè el cos és d'ella, no és polític. Ah, molt bé. Molt bé. Si decideix ell per al seu cos, perquè ella no poden decidir per el seu cos. I tant. Clar, té sentit, té sentit. Si els polítics poden decidir per ell mateix, per què no poden decidir les dones? I tant que sí. Eh? Sabeu que aquí nosaltres estem en, un, en una escola de formació que se diu el Centre d'Estudi de l'Esplai, és on, on estan fent aquesta emissió en directe. I aquí a Devora tenim també un altre organització que se llama El GO. Que la coneix, sí? Jo hi vaig al Go. Ah, vaig al GOP. Està aquí, de bona. Sí, Carlos? Jo també. Ah, també? Jo també. Ah, també, Núria. Ah, pues no l'estic... Jo no hi vaig, però no necessito. Ah, no vaig? No. Ah, Martina, què, vol, què volia dir? Que jo no hi vaig en el però no n'hi va. I on, a quina és? to deal with you. ja <laughs> ho sabia. Ah, t'he pillat. T'havies oblidat, eh? oblidat. Molt bé, Martina. pues el centre d'estudi, el centre d'estudi de l'esplai, eh, és una escola de formació que forma a jovens per fer monitor de temps lliure i director de temps lliure. I aquesta escola és molt, molt important. Sabia vostè que té més de 25 anys aquesta escola d'existir? Més de 25 anys. Que està formant molt de monitor i director de temps lliure per que facin coses amb nens, amb joves i en altres feines i que estudien també unes carreres. Això és el centre d'estudi aquí on, on són altres. Sí, Toni. Que la meva mare anava al centre d'estudis. Ah, la teva mare anava al centre d'estudi. És monitor, idò. No? Ah, i doncs sap què és un monitor, no, Vera? Saps què és un monitor de temps llibre? Um... Sí? No te recordes? Ara no te recordes. I Carlo? Sí? Un monitor de temps llibre és una persona que fa moltes coses guapa i que sempre nos ajuda a jugar, a riure, a fer, a fer excursions, eh? a conèixer la natura i a conèixer les zones urbanes també, a conèixer monuments i a conèixer moltes coses. I sobretot, sobretot, el més important que fan els monitor és que no fan riure, perquè seran més feliços. Sí, Martina? Uh, Blanca, sí? a vegades mos conta històries gracioses. Ah, i quina és na Blanca? La nostra monitora. Sa, sa teva monitora és una... de, què, de d'on? De Spawn. Ah, sa professora? Sí. Ah, val. Sí, que no és el mateix. Bé, eh, hem estat parlant de decidir coses, de qui són els polítics, de què decideixen coses, i després la gent, quan decideixen coses que no els agrada, la gent surt al carrer i es manifesta i com que a mi em dóna la sensació que els nins d'abans han anat a moltes manifestacions, vosaltres altres quatre heu anat també a manifestacions. Sí, sí. moltes. Sí. moltes. Tots quatre. Jo crec que amb aquesta samarreta ja m'imaginava jo que també havíeu anat. I vos posava aquesta samarreta quan aneu de manifestació. Sí. Clar que sí. Vau anar a aquella manifestació que era molta, molta, molta, molta, molta gent, tot vestits de verd. Sí. Quina passada, no? Que anaven disfressats de rua. Ah, bueno, sí, això, aquesta és una altra, sí. Va ser, <laughs> això va ser una desfilada, podríem dir, ah, més que una manifestació. Però va haver un dia que encara hi havia més gent, l'any passat, i anaven tots de verd. I vosaltres hi éreu, crec, no? Una manifestació. I què vau pensar quan hi éreu allà? Què pensàveu? Vos agradava ser-hi? Sí. sí. Molt bé. I vareu cridar alguna cosa Sí. Vareu protestar per alguna cosa. Per què estàveu allà? que jo creia que me farien cas en la darrera vegada, però no me varen fer cas. Encara no han fet cas, no. Doncs pues continuarem. Sí. O no? O ja no fa falta manifestar-se? Sí, sí, sí, sí molt fa més, fins que mos creguin. Fins que no es creguin o que no escoltin? Que mos creguin. Fins, fins que no es creguin. Mm -hmm. Sí. Carlo, volia dir qualque cosa? No. Val. I a quina altra manifestació han anat? A Sarrua van anar disfressats sí. sense que rosa verda. Sí? I què més? Una vegada jo he vist, ara que me recordo el go, un nins que han sortit per el diari fent una foto i han fet, han pintat una cosa. A nosaltres. ¿Eran ustedes? Sí. Ah, son famosos, ¿eh? Han surtido en el, diario. Yo huevís. he visto. ¿Y, ah, qué fue? Un hotel. ¿Un hotel? ¿Por qué? ¿Volían un hotel? No, no. Sí, un hotel y... Sí? van a destruir el pues es hotel. Vaya. Sa montaña la derribaban. Sa montaña la derribaban. ¿Y ustedes qué feían? Pues a hacer una pancarta. Fanse una pancarta. ¿Y qué es una pancarta? un, com un cartell sí? on poses un, lo que, per lo que vols protestar. Ah, sí, Martina? Uh, una pancarta és un paper com a molt gros de plàstic sí? que escrius coses que no voldries. Com què, per exemple? Com l'educació. Ah, no vols educació? Sí. Ah, que <laughs> sí, que no. <laughs> Sí, Toni? Una pancarta sí? eh, ah, és un cartell on poses la teva opinió. La teva opinió, que és l'opinió de molta gent. Sí. Val. A veure, el temps se'n va, se'n va molt ràpid. Mm? Segurament que la gent que està, està escoltant voldria també dir qualque cosa i demanar-li qualque cosa a vostès, segur, segur. Però, com no és possible, nosaltres li direm coses que està gent. Val? A, als polítics, per exemple, le, nosaltres, com som savis, volem dir qualque cosa als polítics perquè no escolti. escolti. Mm? Hm? Què li dirien als polítics? Perquè facin bé. A veure, començarem amb la Martina. Martina. Sí? Que vulguin l'educació. Que vulguin l'educació, sí? I Carlos? Que nos escoltin sí. i que llevin estil perquè ja tenim anglès per algo i que no nos posin assignatures en anglès. En anglès, sí. Núria? Que nos tornin els dos Bs. Que nos tornin els dos Bs. Què? Nos han llevat dos Bs? Ah, molt. molt bé. Uh, Antoni. Que si mos posen assignatures en, in en anglès, sí? com medi, uh, um, um, no, no ho entendrem ah, i no aprendrem. Va, però tu sabes anglès. Sí, però no suficient per no suficient per fer classes amb anglès. Ah, clar. És dir, que se necessita saber més per entendre totes les classes. I també els professors. Ah, el professor sap molt poc. Sí, sí. perquè hi ha un professor d'anglès que sí? sap anglès, però si els altres professors han d'aprendre anglès no, sí? per donar-nos classes sí? amb, amb anglès... No, si no sabe molt, no pot ensenyar molt. Mm. Sí? Uh, Mar eh, Núria, volia dir qualque cosa dels professors. Sí? No? Val. I aquestes coses que demanam als polítics ja està. O li poden demanar qualque cosa més que facin millor. Mm. A veure, sí, Toni? Que no llevin el que han fet els altres polítics. Ah, això és molt important. Mm? A veure si aprenen polític, tots els polítics, tots, tot, tot, tots els polítics, a veure si aprenen, que no llevin les coses que fan els altres. Això és molt important. I na Martina volia dir també una altra cosa, demanar-li una altra cosa als polítics que facin. Sí. Sí? Que aturin un moment, que ens escolten i ja veuran el que va. Clar, això és molt important també. Que aturin un moment, que nos escoltin i què més? Que ja veuran el que va. I, ja veuran el que és bo, clar. Perquè això és el que ens diuen els professors sempre, nosaltres no. Atureu, escolteu i ja ho que és bo. Clar, això tenim que dir als polítics perquè sembla que no ens escolten. I sembla que va molt, molt a prisa. Què passa con els polítics? No ho ensenyen molt bé? Mm? Hm? Idò, savis, de l'escola de pràctica i savis de Spon. Moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Si volia dir qualque cosa més per despedir-se, ara le pot deixar a cadascú 40 segons, no, 45, 45 segons, per dir tot el que vulgueu. Uh, eh, qui vol començar? Vinga. Que gràcies Carme. per haver-nos deixat parlar en aquesta ràdio. Moltes gràcies a tu, de debò. I la veritat és que tothom, tot el que som aquí i tothom que escolta, ha après moltes coses de tu i de tots. Moltes gràcies a tu també. Uh, Antoni? Uh, Núria, sí? Gràcies per haver vingut. Gràcies per haver vingut i gràcies a vostès també per haver vingut uh, eh, por ser aquí. Núria? Eh, perdona, Martina. Uh, gràcies per ah, escoltar-nos. Uh, més, més a prop, Martina. Gràcies per escoltar-nos. Sí? I per estar aquí. Molt bé. I també eh, gràcies a vostès i gràcies a tots els nins que estan escoltant i que s'han portat molt bé avui. I, Toni? Vol dir qualsevol missatge a, a la teva professora, al teu company de l'escola, a, a ta mare, a ton pare que t'estan escoltant, als teus padrins, als teus amics. Le vol dir qualque cosa qualque... O un salut, també. Pot salut, unes salutacions. I Carla també, també pot... Eh? Uh, sí. Sí? si alguns amics meus m'estan escoltant, sí? que els hi deman per favor que no xerrin de classe i que, que escoltin la seva professora. I que escoltin la seva professora que no xerren, de, que no xerren en sa classe. I que es porteu bé. Sí, sí, Carlo, i perdona. I també gràcies a les persones que nos estan escoltant. Molt bé. I jo també reitero aquesta salutació, gràcies a totes les persones que ens estan escoltant, que nosaltres avui hem donat una, una com fan les curses, el pistoletazzo, patapum, per iniciar una feina que és molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt important, que és fer una proposta per fer una educació com tot volem. I aquí, pues, vostès han iniciat avui, demà també, demà 15, en totes les escoles de, de Mallorca, eh, faran eh, assemblea i reunió per xerrar també de, de què volem, com volem l'educació i fer una cosa que se diu el llibre verd i això lo està treballant eh, un grup de pares, de mares, d'alumnes i de professores que se diu Plataforma Crida. Així que moltes gràcies a vostès, moltes gràcies a tothom i una cosa més que va dir eh, Toni. I que els polítics, per favor, fain el que, lo que han dit. Vale, que fain el que han dit. Polític, a veure, escolteu, val? Los que han dit. I nosaltres nos despedim con, un, con una màgia, una màgia, terminant amb aquesta màgia per a veure si els polítics escolten a aquest drac que diu que duc tothom de dir perquè tinguéssim dies millor. Val? Així que nos quedam per acabar i després vendran savis més savis que són vell, com molta barba així, y, y, son y gatos, avis, ¿ah? que vendrán a contar cosas también. ¿ah? Aquí, eh, en este directo de Radio Tortuga y de Sham a Paf. ¿Mm? Gracias, adiós Adiós Adiós Adiós Adiós Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt es trobaven a la platja, tots jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure el món i travessar la mar. Oh, Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf, era un drac màgic pirates van callar es va posar a plorar, tot sol, molt trist i moix. El drac es va allunyar i a poc a poc, molt lentament, se'n van tornar al fons del mar. Desde el proceso del nacimiento hasta la muerte, el ser humano comienza a adquirir algún nivel de conocimiento. En ese proceso creativo, lúdico y espacioso, deberían proponernos el amor a la libertad, a lo bello, a lo agradable, descubrir lo maravilloso y ensalzarnos en la verdad. A eh, estos principios lo he sacado del precursor de la institución de enseñanza libre, el señor Giná. Hoy día estamos en una mesa, una mesa por la educación, desde Radio Tortuga, para poder, con diferentes agentes sociales, precursores de movimientos y también líderes de opinión, por lo menos en los espacios sociales en los cuales participan, sobre la educación, para preguntarnos sobre el porqué de la educación, su necesidad y su futuro. Están con nosotros Rafa Berlanga por la Asamblea de Son Espaces. Hola Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos a Silvia Suau del Movimiento Feminista. Hola, Silvia. ¿Cómo está? Y Joaquín de María del Movimiento Prosocial o la Institución Prosocial. ¿Lo digo bien? Sí, sí, sí. Es la organización prosocial, sí. Y Irene Salamanca de la plataforma CRIDA. Hola. ¿Qué tal? Bueno, estas primeras palabras que he introducido en el, introducido en el, momento ha sido tan solo para em, pensar a, a, plantearnos una primera reflexión y a, continuar, y a continuación, después de nuestra cortina musical, plantearemos las siguientes preguntas. escuchábamos a Villain Cohen, su música Sir Preda Y con esta inspiración musical y las palabras del maestro Llenar, nos queremos plantear a nosotros y a ustedes el concepto o su definición de la palabra educación. Y quisiera empezar con Silvia, si nos puedes proponer. Bé, eh, és una paraula mm, que té molt de pes, és una paraula molt difícil de definir, però bé, eh, jo ho he passat en, en dues cames. És transmissió de, de valors, sobretot, i transmissió de, de coneixements. Coneixements no, no únicament eh, quines parts conformen un peix, no, és coneixement de, de sa vida, coneixement de, de sa realitat i coneixement que, un coneixement que t'acompanyarà tota sa vida. Gràcies. Joaquim? Sí. Eh, para nosotros la educación es la, estrategia, es una estrategia, es la estrategia que eh, determina una sociedad para decidir qué quiere ser. Es esa herramienta ¿no? que nos permite eh, decidir qué queremos ser en el futuro como, como, sociedad. En la época franquista la educación tenía unos valores muy determinados, vinculados a la iglesia, um, a la obediencia, al pensamiento único. Hoy la educación tiene que ser otra cosa. Bien, Rafa. Yo eh, creo que educación es aprender a convivir, ¿no? o sea, conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestros semejantes, armonizar las relaciones entre nosotros, saber qué es la vida, ¿no? Mm, desde que el planeta es el planeta y, se ha ido desarrollando, eh, qué es lo que hemos hecho en este planeta eh, los seres humanos y a, dónde queremos llegar. ¿no? Yo creo que todo eso debe tener el concepto de educación. Luego el arte, la técnica, la ciencia, el, eso ya depende de cada uno de sus, eh, de sus, apetencias o, intenciones o, posibilidades. ¿no? Pero lo básico yo creo que es convivir entre las personas. Irene. Bé, jo, jo intentaria fer una definició el més curta possible, i és una definició meva, no és una de diccionari, però jo crec que l'educació <clears throat> és la possibilitat de créixer en, per una persona, si pensem individualment, ara, en una primera instància, la possibilitat de créixer en seguretat, amb independència i en llibertat. I això és el que fa créixer les persones, a part de complir edat. I aquesta possibilitat és l'educació. Si no hi ha educació, el creixement se queda amb un creixement que diríem quasi... En, en Rafa me, corregirà, però quasi vegetatiu, ¿no? <laughs> vale, eh, como aquí queremos ser un poquito provocadores, cada uno se ha escuchado la, la opinión que ha venido el contrario. Yo quisiera que uno de ustedes si me pudiera, ya sin señalar, si me pudiera decir, ah, cuando alguien ha reflejado una opinión de, ustedes cuatro, ¿con quién se ha sentido más próximo o más lejano? y, y el por qué. Empezamos por ti, Irene. És que jo crec que tots han donat una visió, un punt de vista diferent i, i això m'apareix la riquesa de l'educació. Jo, a lo millor, quan he xerrat, era molt abstracte el que deia, però és que eh, realment hi conflueixen tot, des de eh, el coneixement, en el sentit ampli que deia la Sílvia, i vull dir, estic absolutament d'acord, eh, en l'aspecte social, en l'aspecte alliberador, en l'aspecte de transmissió de valors, mm seria incapaç de dir-te així ara, la millor després discutiré alguna cosa, però en principi eh, puc assumir mm, tot el que han dit. I, i a lo millor jo m'he quedat curta precisament per això, perquè anava eh, recollint el que deien. Té moltes vessants d'educació. Una altra cosa és quan xerrem d'un sistema educatiu i llavors ja aterrem una cosa més concreta. Ya, pero entonces si tú planteas una, una, una escala de proposiciones en, en, este plano conceptual, en este plano de decir las ideas, y luego dices lo siguiente, ¿no? Si ya vemos qué tipo de educación, entonces algo está chirriando, ¿no? O sea, porque tu concepto también intentarías volcarlo al proceso educativo. Eh, está claro, está claro. Sí, Y ahora le diré una cosa a Silvia. Sílvia. <laughs> No, <laughs> ah, ah, ya ah, Sí, Hay una cosa que tú has dicho algo que chirría. a mí hay una palabra que me chirría en estos momentos i és transmissor de coneixements. Com a docent, que l'únic que me volen convertir és en transmissor dels seus coneixements, el que ells diuen els seus coneixements, Eh, eh, me poses pels de punta. Eh, Sílvia, ja sé que no volies dir això. Però, per favor, per favor, aquí... He de dir, en, en, diguem, en defensa. justificació, la meva defensa, que jo l'any passat vaig fer un màster de formació de, de, de professorat i m'han menjat moltes coco. I, lo, i tot el que dic <laughs> segurament ve molt cap per, per aquest màster. No, però no, el que volia dir era que Bé, transmissió eh, de com compartir coneixements, és a dir, jo sé, jo et don, tu reps, jo també rep, tothom rep, això és el, el que volia dir, però no, no era separable. Però sí, jo crec que, que és molt important, però més que els coneixements és transmetre valors, i, i també crec que és molt important dir que l'educació no és només l'escola, l'educació és tot. L'educació és, és el que m'ha ensenyat la meva padrina quan anàvem a passejar, l'educació és el que m'han ensenyat les meves amigues, l'educació és tot en general, i l'escola és un pilar, un pilar fonamental, però l'educació s'engloba en tot, i són tots els agents de la societat qui han de fomentar l'educació. Entonces, e, educació i aprendizaje no el mateix? Pot ser o no? No sé. Jo, mm, no, bé, jo sóc un ogro que ha vingut de, del sur i entonces eh, jo, eh, jo demano perquè tinc boca, com se diu. Rafa. Ah, pues. Sí, yo, yo me identifico con Silvia, que ha comentado de los valores. ¿no? Cuando, cuando he dicho que, es aprender a convivir, es ahí donde nos metemos, en, esos valores que se transmiten. Luego ya los conocimientos, ahí sí que yo estoy más en la, técnica o en el arte o en la ciencia o en, más técnica, ¿no? o incluso la historia también, si nos ponemos a meter tan... Pero claro, los valores eh, de convivir, eso yo creo que es lo básico para poder desarrollar una, una, sociedad plena. Y eso es lo que yo creo que debería ser la, educación. ¿no? te he chirriado nada ti en, los conceptos? Bueno, ha habido demasiados conceptos. Me he quedado con <laughs> este. Ah, vale, vale. <laughs> Me he quedado con este y no me quiero que me chirre nadie de momento. Joaquín. Eh, yo coincido también con, los demás, es que es una mesa muy homogénea, entonces es difícil <laughs> que haya mucha confrontación, pero me ha gustado la palabra um, crecer. Creo que, que, define bastante bien lo que es la, educación. Eh, la educación hoy tendría que ser pues, crecer en igualdad, en libertad, en pensamiento crítico, en cuestionarse las cosas, en, no ser transmitor de conocimiento, sino fomentar que la gente conozca por sí misma. Um, la educación debería ser una garante hoy más que nunca de democracia y, fomentarla. Eh, se está aproximando, ya está en, nosotros, con nosotros, Ángela Pons, que representa al colectivo de la plataforma de afectados por la hipoteca. Hola, Ángela. Y eh, bienvenida. Dicen que no se, no, no se arriba tarde, sino después. <laughs> Eso. Bienvenido y hola a todos. Un beso muy grande. Gracias. Mira, en esta mesa muy diversa en todo el sentido de la palabra, entre jóvenes, los menos jóvenes y otros un poquito más avanzados. En el caso mío, estamos hablando sobre el tema que nos ha traído aquí, el tema de la educación y su, presente, sus perspectivas. Y hemos empezado con una palabra que más o menos intenta ubicar desde la persona, desde cada uno de nosotros, lo que entendemos por la palabra o nuestro concepto de educación si tú no las puedes donar, si no las puedes dar, tu concepto o, a lo que te refiere la palabra educación. Bueno, para mí la palabra educación es un sinónimo de libertad. Depende de lo que esa persona sea educada, esta persona es más o menos libre. Para mí eso es la educación. Y creo que precisamente estamos en una época en la que deberíamos ser educados todos en nuestros derechos y que tendríamos que tener a esos niños que van empezando la responsabilidad de educarles en la libertad de pensar por ellos mismos y creo que es algo muy, muy importante y es un, un, trabajo de todos, desde las familias, educadores, amigos, ah, gente que está cerca, etcétera. Ahora, eh, algo había avanzado Silvia cuando decía que un pilar fundamental en la educación es la escuela. ¿no? Entonces, este, la escuela, en el caso de cada uno de ustedes, ¿cómo, se ha impregnado en la vida? Por ejemplo, ¿cómo es su experiencia que han tenido en la escuela? Porque vuelvo a repetir, la construcción de un concepto también es a partir de la vivencia de cada uno. Acá tenemos educadores, jóvenes que están estudiando, unos que están trabajando en el tercer sector, un médico y tú también como ama de casa, ¿no? En este caso, Ángela, me refiero a ti, ¿no? Entonces yo quisiera plantear esta pregunta. La escuela, ¿qué es para ustedes o para cada uno de ustedes? ¿Qué es la escuela? ¿Y podría ser Joaquín? Vale. Eh, bueno, la, escuela, yo hablo desde los servicios sociales, desde el sector social, eh, es el centro del barrio. Es el punto neurálgico donde se encuentran todos, las, personas, los niños, los padres, los abuelos, los vecinos, y es el lugar donde se detectan los problemas. Es el, lugar más visible que, que, tiene, los problemas. Eh, es, solidaridad. También es la coordinación con muchos recursos del barrio, que eso a veces no se tiene en cuenta, pero el, la escuela al final eh, viene a ser el centro ¿no? de, todos esos recursos que se coordinan en muchas ocasiones con el centro de salud, con los servicios sociales, incluso con el equipo de fútbol, de baloncesto ¿no? de, los niños. Em, la escuela es un recurso y también es un derivante, ¿no? porque deriva a muchos niños a, otros lugares. También es el, tiene un elemento de prevención muy importante y también de, de solución de problemas. Eso es la escuela. Rafa. Bueno, la escuela es un sitio donde metes a los niños a los cuatro años y te los eh, sacan luego a los 16 y más o menos educados en, algunos conceptos. Y yo creo que ese es el concepto que, tuve yo y creo que es en la mayoría de las circunstancias. O sea, eso significa que los valores que es los que estamos hablando pues no se transmiten en esa escuela. Que la libertad, la que decía Ángela, tampoco se transmite en esa escuela. ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es la experiencia que yo tuve y uno va en la vida luego evolucionando y aprendiendo otro tipo de, conocimientos y de valores. Pero ahora mismo la escuela yo creo que no está concebida para hacer ese tipo de, actividad, ¿no? de educación. Ahora la escuela eh, debería ser el lugar donde se debe aprender todo lo que, lo que hemos dicho antes en la primera, la primera respuesta, ¿no? pero yo creo que no es así. Entonces, eh, el ese concepto, eh, bueno, esa apreciación que se tiene desde... Lo he escuchado en algunas veces, ¿ah? lo he escuchado en algunas conferencias que mm, eh, se ha llegado a decir incluso como el parking de, los niños, la escuela como parking de los niños, donde se deja. Claro. Entonces, y, y sin embargo nosotros estamos analizando el problema de la educación como a toro pasado, ¿no? Entonces, eh, eso también, ¿qué, ha faltado? ¿Qué crees tú que ha faltado? dónde, hay? Yo no hablo de los gobiernos, de las políticas, sino hablo de, eh, la persona, del ser humano, del ciudadano. ¿En qué momento ha, ha dejado el aspecto de la educación, que ya lo decía Silvia, Silvia dice que la educación también es las experiencias que ha vivido con su abuela, por ejemplo, a mí eso también, pero ¿tú qué crees que ha pasado ahí? ¿De dónde ha habido un punto, digamos, de, de, de, inflexión en el proceso educativo en España? Bueno, a ver, la, educación es, una cosa muy amplia. O sea, en, las tribus del Amazonas que viven y, tienen que cazar y pescar y tal, la educación se transmite de padres a hijos y la llevan a la escuela. Y, son eh, eh, personas adecuadas al ambiente y, felices. Entonces, el, proceso, e, el, problema es el proceso en toda la civilización que llevamos, desde vamos llamar desde los griegos, la civilización helenística que tenemos nosotros, que ha ido creciendo en conocimientos y al final pues, se han establecido escuelas, bueno, sobre todo desde los... Eh, eh, eh, en los monasterios y en estos sitios, que al final solamente, primero solamente estudiaban los curas o, solamente lo, en latín y tal, y luego ya después del, siglo XV por ahí ya se abrieron universidades y se abrieron más escuelas y, tal, y eso es un proceso que va creciendo, creciendo, creciendo hasta donde hemos llegado hasta ahora. Entonces mi, padre eh, fue a la escuela hasta los 10 o 11 años y no fue más y aprendió a leer y a escribir y las cuatro reglas y, y con eso se valió toda su vida y, bien, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ahora es otro concepto de sociedad con otros, eh, eh, con otros horarios y con, otras, y con otros dineros, o sea que hay otros, otros recursos y realmente se quiere que los niños sepan cada vez más y aprendan cada vez más y también, bueno, conocimiento, y también eh, hay en, ese, en esto está en que, como los padres ahora mismo tienen que trabajar en esas circunstancias y los niños no van a trabajar con los padres porque ya no van al campo, ni van al, al taller, ni van a esto, pues entonces a los niños, y encima además es obligatorio la educación hasta los 14, 15 años, pues entonces ya, eh, y, es, y entonces yo no creo que haya ningún punto de inflexión, yo creo que es que eso es, bueno, es la evolución como estamos llevando en la sociedad, en la civilización en la que estamos viviendo. ¿no? Silvia. I també m'agradaria dir que l'escola, o un dels principals problemes que li veig a l'escola és que se basa en, en, en, en un currículum. És a dir, el dia a dia de l'escola se basa en que els nins han de saber dia a dia aquell currículum, han de saber aquests coneixements i han de passar en el següent curs, o sigui, se basa, tant, se basa molt en coneixements i no se basa gens en les motivacions i en els interessos dels nins. És a dir, un nin ara vol aprendre perquè ha vist un ocell molt pel carrer i vol saber quins són les parts de l'ocell. En això no ho sabrà, perquè l'escola aquell dia toca eh, la metamorfosis de les plantes. És a dir, se basa més en... Eh, el que diu un home que han de saber els nins i no el que ells volen saber. I així no, és una educació que basa en, um, en lleis, no se basa en interessos ni, ni en emocions. Carmen, Perdó, Irene. Jo és que tengo tantas cosas que, de <laughs> decir. Parla, parla. O xerra. Men, sí, és que de tot el que s'ha dit aquí, és que potser millor me surt sabent a docent, no? I, bueno, el primer que he de dir és que Clar, jo vaig entrar a l'escola en els 4 anys i encara no n'he sortit, i en tinc més de 50. Llavors, és clar, la meva experiència és a lo millor excessiva per ser un poc objectiva, però eh, bé, hi havia una frase que no sé qui la va dir, però jo mai me'n recordo qui diu les frases, però eh, ets la tribu la que eduquen els al·lots. I jo crec que la tribu de la que xerrava en Rafa eh, educaven els al·lots. I ara també, i he d'afegir per desgràcia. Eh, vull dir que la tribu, que és la nostra societat, educa els al·lots de tal manera amb una escala de valors per mi i per, supos que compartireu tan perversa en general, ja sabem que hi ha àmbits de tot, però tan perversa que si des de l'escola fins i tot en seu currículum tan tancat, que serà una Sílvia, que estic absolutament d'acord. No? Eh, tan poc flexible, de cada vegada menys flexible però fins i tot els docents que podríem, els professors que podríem començar a intentar superar això, que intentam trobar camins per eh, fer més lats aquest currículum, mos topam que si nosaltres eh, feim diguem, educació 5 hores diaris, n'hi ha 12 <laughs> que educa l'entorn social. I, entorn, I dins aquest entorn social el problema és que la família ha perdut les riendes d'aquesta educació i fins i tot eh, a vegades, pots dir bé, hi havia famílies a vegades eh, amb una duresa com deia estén franquisme, com, deia en Joaquín, bé, però és que la família l'ha perdut i l'han guanyat bàsicament els mitjans de comunicació i uns mitjans de comunicació absolutament, bueno, ja, bueno, ja no importa ni, ni, ni, ni, ni que en parlem, no sabem com, com ho tenim. Llavors, és que no hi ha valors a l'escola. Jo amb això, Rafa, que no se transmeten, mm, no hi estic d'acord. És a dir, eh, els currículums que hi ha, des que s'acaben els programes, eh, els programes educatius, la nova llei de Salom, de Salom que, que supos que, bueno, no, xerrarem en algun moment, transmet un valors absoluts, per mi brutals, però absoluts. Eh, jo diria que una gran part del professorat, no vull generalitzar perquè mai se sap, <laughs> està educant en valors contraris a la societat, però hi ha moments en què te sents eh, bé, que estàs lluitant, això, pegant-te de cots contra la paret. Vull dir, si tu prediques solidaritat, eh, si prediques eh, ajuda en els més petits, fins i tot en plaies altres paraules, si vols, altres fets, però tot el que se te predica de fora és que si consum, que si competitivitat, i no només salon, que és com una lluita en contra, no? Eh... Uh Crec que eh, educar educa tota la societat, que ha de ser així, que es vera que l'escola no ha de ser un aparcament de lots, no ho hauria de ser, es vera que ho és, que s'hi està convertint, però eh, hi ha moments que pens que fins i tot és un aparcament que té més vessant positives que negatives. Ángela, por favor. Mm, bueno, yo la pregunta, bueno, en el momento pensaba que hablábamos de las escuelas, de lo que significa la escuela en el ámbito de, supongo de todo, ¿no? Yo te quiero hacer un inciso, es que hablamos de dos escuelas, la privada y la pública, que no tiene nada que ver. Y a partir de ahí hay una, una diferencia brutal. <clears throat> ¿Por qué? Porque una tiene más medios, la otra va como va, y después hay una masificación en la cual se ha perdido lo que es el poder a, los niños, a, los chavales, pues educarlos de una forma un poco más eh, del tú a tú, con más tiempo, etcétera, etcétera. Yo tuve la suerte de que mis hijos fueran a María Antonia Salva en Son Sardina y eran como mucho 19 niños por clase. Con lo cual mi hijo era Arnau y sabían lo bueno y lo malo de mi hijo y lo conocían más que yo. Eso, por, eso tendría que ser hoy y, cada vez se está recortando más a todos los niveles para que estos niños sean pues un, latas en conserva, quiero decir, no hay espacio, no hay material, no hay nada, con lo cual, hombre, tampoco no podemos pedir pedazos al olmo, ¿no? Y, luego lo que decía Irene, que es que eh, la, tribu ni... decir, hacen unos, unos eh, programas a, a unas horas determinadas que lo ven los chavales, con una, una, una, mm, incluso con un sexo que yo creo que no es no es bueno porque el niño recibe toda una serie de imágenes que no son reales, que no son del día a día, e incluso ves dibujos de Disney en que la niña se cambia, se cambia diez veces en menos de un cuarto de hora. Con lo cual, a mí que me cuente, claro, pero es que esta niña es el prototipo de lo que está siguiendo. ¿Me entiendes? En unos dibujos de Disney, quiero decirte que y, es todo eso. Y eso es lo que le envuelve. ¿Por qué? Porque los padres trabajan y esa niña está en la tele más tiempo en el ordenador que pudiera estar en un ambiente donde se le sigue y se le da una serie de, educaciones. Esto es el, prototipo que tenemos ahora. La escuela pues poco puede hacer. Quiero decir, la, escuela debería ser otra cosa, pero es lo que tenemos. Ah, quiero decir, y lo que significa con los críos, pues es lo que decía un poco Rafael, yo veo que hoy en día pues eh, los chavales no sé, no, están perdidos. Para mí que los chavales están perdidos en esta sociedad. Hay una tribu en Mongolia, <clears throat> al norte de China, que dicen que los hijos eh, son de la comunidad, que es un poco lo que veníamos a decir, y que la educación y la alimentación eh, corre a cargo de la comunidad. Cuando en las sociedades están desarrolladas cuando supuestamente estamos en un estado de bienestar que está siendo recortado, cuando ese proceso eh, se acelera y cuando hay tecnologías que más que educar lo que hacen es domesticar, teníamos que plantearnos en un momento determinado si realmente eh, la vía como se expresa la sociedad, que es mediante sus leyes, benefician o no. Después de este corte hablaremos de la 11 en esta mesa por y para la educación. El punto más negativo que hayas encontrado o que puedas opinar sobre la LOMCE. La LOMCE. Diré el lonce porque, como ha dicho Irene, veo de, de Madrid y te dirán las escuelas en, español. en espanyol. del movimiento de, de ja jo m'han que es el movimiento feminista, y bé, l'ONCE el, el que propone o el que legitima és Segregació per sexe de les escoles. Començant per aquí, ja te diu molt de, de, de com vol rompre el patriarcat, no? de com vol... Eh, Salon, que està claríssimament que vol abolir el patriarcat i ho vol abolir tot. Precisament, en que també el que fa és que l'Iglesi se fiqui molt més dins les institucions educatives. Totes saben que qualsevol cosa que vengui a l'Iglesi és negatiu per tota la societat i particularment per les dones. Així que jo, és precisament de que des del meu punt de vista, te puc dir... Mmm, Cosas bien mm, positivas por per, per en general y por la sociedad en, en, general también. Joaquín. Eh, bueno, por destacar otro punto, pues la participación de las familias. Que, bueno, pues desde lo social, todo lo que limite el hecho de que las familias participen más en el, en la, en el colegio, ¿no? que tengan eh, esos espacios, que, que, es verdad que muchas veces cuesta que las familias se muevan en eso, pero, pero que hay que insistir y, no, no, se puede eh, limitar el, el papel de las familias ahí. Ángela. Bueno, yo por lo que puedo ver ha sido una, simplemente en cuanto que es una, otro recorte a la libertad de, que habíamos ganado en, casi todos los sentidos, ah, tanto en el profesorado, porque si no tengo mal entendido, la hora de elegir a las personas, ah, no, hay esa democracia que, había hasta, hasta ahora. Con lo cual volvemos a lo de siempre. Nos mandan los, de, los que están gobernando ahora imponiendo sus reglas y creo que esto ya está bien y que queremos una educación libre como teníamos, bueno, no sé cuándo la tuvimos, pero bueno, <laughs> pensábamos que la teníamos pero me refiero que ahora menos. Entonces yo quiero que, que mis, en ese caso serían ya nietos, sean educados libremente y bajo unos profesores que puedan ser ellos los que decidan, los que dan, los que no dan, etcétera. Rafa. Uy, accidentes. Fíjate aquí el, a mano. Bueno, eh, eh, yo, mm, bueno, no sé muy, bien lo de la ley, pero bueno, hace unas semanas estuve en una charla que vinieron a dar unos filósofos aquí. Eh, están intentando hacer una red de, mm, de, unificación entre los profesores de filosofía, y hablaban de ello, ¿no? y hablaban de, la falta de, mm, o la, pérdida de la enseñanza del humanismo dentro de, esta ley, ¿no? cual, cual, o sea, la historia, la filosofía y tal. Y ellos hablaban eh, de que, eh, bueno, sí, que la filosofía la enseñaban un poquito por ahí, pero enseñaban la filosofía de la empresa con lo cual yo me quedé, oiga, mire usted, y aquella filosofía que esa que nos hacía pensar. Competitividad. Y, estar pensando, resultados. historia. No, Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, de, los médicos, pues es que eh, ahora a los médicos los que enseñan también los médicos a hacer empresas, ¿no? Entonces es que estamos en todo el proceso de que es que la empresa, pero la empresa privada, ¿no? Y entonces, a los filósofos eh, hay que enseñarlos eso, a que se metan en las empresas, ¿no? Y a mí eso me pareció espantoso. La cultura del éxito en medio del fracaso. Irene. Yo podría hablar hasta mañana por la mañana. Tú digas, tú digas, tú digas. Mem, uh, mem, Sol Salonce, l'once, és eh, segregació, com ha dit na Sílvia, i, i bueno, el més escandalós probablement és la de la segregació per sexes, que ja era, mos ho diuen fa cinc anys, i inimaginable, no? Però però és que et segregació a nivell general de tot, vull dir, et segregació dels alumnes en dificultats, et segregació d'alumnes amb pocs mitjans econòmics, et segregació d'alumnes amb menys capacitats segons ells, menys capacitats, o amb un tipus de capacitats que no interessen, etc etc. També, és com ha dit en Joaquín, una merma absoluta de la participació eh, de les famílies, de la societat i dels mateixos eh, docents. Eh, per mi, però, el més greu, i si ho he de resumir, és que és la mercantilització de l'educació. Eh, hi havia un preàmbul que crec que al final va desaparèixer perquè era tan escandalós tan escandalós. De, eh, L'objectiu era educar els lots, eh, educar joves, perquè fossin competitius. La paraula competitivitat i ser competitiu amb un paràgraf de 22 ratxes sortia 5 vegades. Era l'objectiu bàsic i marc. I quan xerrava de competitivitat, clar, pot dir, bueno, mm, bé, bé, molt relatiu. No, no, no. Eh, xerrava de coses com eh, competir en l'arena internacional, del mercat internacional. Mm, bé, mm, mm, ho hagin llevat o no ho hagin llevat, eh, tot, tot el currículum aquest que xerrava abans la Sílvia tan tancat, eh, tota l'estructuració de les matèries, totes aquestes matèries humanístiques que, que, que xerraven abans, eh, un Rafa, m'ho pareix que no m'anava, en Àngela, eh, que això que perd importància. Per què perd importància? Perquè el que interessa és educar a la gran majoria de la població per ser treballadors sotmesos en els interessos del gran capital. No és altra cosa. I per això mm, convé que els lots sàpiguen fer coses. Eh? I sí, la part tècnica, tecnològica, tecnocràtica, diríem, no? ideològicament parlant. Això està molt, molt en alça. Ara, la filosofia, per favor, no voldran, no voldran que pensin, no? Vull dir, hi ha que saber fer coses, però no hi ha que pensar el que fas. Hi ha que aprendre a fer moltes coses, però no sigui, coses que te plantegis per què ho fas i què ho fas. Tot està eh, enfocat cap aquí. I jo només una cosa és que això, la veritat és que ho he perdut, però no sé en quin curs de primària, pretenen posar una optativa que es digui aprend algo així com a, era una proposta, perquè això se, després se, se despleguen lleis successives, eh, com, aprender per als emprendedores a cinquè de primària. Mm, eh, jo, és que, bueno, No, no, que por xerrar es Jo, yo jo t'entenc una otra cosa más que ha eh, mucha preocupación y también rechazo, es esta afirmación que dio el señor Antonio María Rocco Varela de la Conferencia Episcopal Española, aquel que ha dicho que de repente la paz social se acaba, y que de repente entremos en un proceso de conflicto mucho más abierto. Ha afirmado que los alumnos de religión de algún modo quedan discriminados y es muy difícil sostener las clases de religión en estas condiciones. ¿Qué opinan ustedes de estas palabras y del tratamiento que se da a las clases de religión a partir de esta ley? Joaquín. <clears throat> yo es que este señor, o sea, no, no sé cómo tiene tanta, tanta difusión, ¿no? no sé quién, a quién le puede interesar lo que diga eh, Rocco Varela o la conferencia episcopal. La religión católica en España tiene eh, más ayudas que nadie. Tiene un porcentaje muy alto de colegios católicos subvencionados, incluso ahora está de moda eh, financiar colegios del Opus. Eh, luego, no entiendo tampoco cómo dice que, discrimina, que como España no discrimina a, la Iglesia cuando ellos son los, los, que, los que más están discriminando en este momento, ¿no? cuando están arremetiendo constantemente contra el aborto, contra, ¿ve? contra cualquier, cualquier acto de libertad que vaya a favor de la mujer, contra la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras ellos ni siquiera hacen un mea culpa de, eh, de, sus, eh, bueno, de sus actos con, con menores. Rafa. Bueno, yo, es que creo que la religión es algo que debería ser eh, particular y, no sé, eh, eh, en tu casa y con, tu entorno familiar en el que te hayas desarrollado a lo largo de la vida y, bueno, y, eso es lo que tienes que hacer, meter eso en la escuela, en la educación, en, en los valores, es que es muy duro, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que es que no tiene, no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Ahora mismo, en el siglo en el que estamos, que todavía la Iglesia Católica, bueno, y ninguna iglesia, ¿no? O sea, no estamos hablando, podemos pues, la judía o la musulmana, me da exactamente lo mismo, eh, que, eduquen em, eh, obligatoriamente digamos, en el proselitismo de, esta, de esta ideología, ¿no? Ángela bueno, que para quien no lo sepa, estamos en el año 2014 y que ya hace tiempo de que las religiones tenía que ser algo pasado y que cada uno, eh, como decía Rafael, <clears throat> en su casa se lo comiera, respetando todas las ideologías. Precisamente estábamos eh, eh, estamos en una época en la que se tiene que respetar todas las religiones, pero de afuera. La escuela tiene que ser un sitio que sea completamente libre y evidentemente, si ya entramos en que se impone una religión, volvemos a lo de antes, pero es que estamos en un país donde gobierna gente que roza no, estamos hablando de dictadores, no uno, sino muchos. Irene. A, mí me cuesta hablar de este señor, eh, me parece un personaje siniestro, eh, pero Si li hagués de contestar, li diria que faci religioses iglesis, que en tenen moltes, i ja està. Això si intent controlar-me tot el que li contestaria. D'altra banda, pens que, clar, el problema no, no és d'aquest senyor. El problema és que no està en un, un estat laic, que no és 2014, com deia Àngela. Això no és un estat laic i de la mateixa manera que, bueno, que estem en una monarquia i estem encara en l'Iblas i que, que mana i, i això mm, és que no, no, no té remei mm. jo eh, m'agradaria el que ha dit en Joaquín, vull dir, no sé per què hem de xerrar d'aquest senyor, sigui, m'agradaria que el que aquest senyor digués jo, que no sóc eh, catòlica ni creient, no m'importàs en absolut, que seria el més normal, no? Però clar, no és tant en aquest senyor com això, com uns governants que, que cada vegada estan jugant més a posició, com deia en Àngel, d'una eh, dreta, que van cap a el que se diu l'extrema dreta, que mm, propicien que aquest senyor tingui difusió, tingui pes i sigui, i ho vull recordar, no és únic, però un dels dos que ha sigut consultat per fer-se l'11, la e eh? i l'Iglésia. Sílvia. Sí, jo és que tot el que diu aquest home em produeix moltíssima violència. O sigui, em produeix violència des de que obs la boca fins que deixa de sortir per la tele. Un home que, no, que diu fa dues setmanes que d'aquí poc començarà una nova guerra civil, mentre que els que potencien la guerra civil són ells. Un home que mm, prohibeix avortar les dones i que impideix... Eh, les lesbianes i fadrines que volen ser mamàs m'apareix indignant. Un home que se fica a les classes i li diuen els mestres i el com s'han de comportar m'apareix insultant. I bé, diré una cosa, no sé si li puc dir, no sé si estem en horari infantil, però jo li diré igualment. Toño, comem el coño. <laughs> bueno, bueno. <laughs> bueno, bueno. Ahora... <laughs> Va bien, va bien. Bueno, si le sirve de consuelo, en Perú tenemos a un tal Cipriani que ahora está eh, haciendo una campaña en contra de la unión civil, como se ha planteado ahí los matrimonios de diferente género, y encima se ha negado a darle eh, apoyo y ha dicho que las iglesias no den ningún mm, respaldo a la campaña que se está haciendo por abrir un juicio a más de 130.000 esterilizaciones que hizo el señor Fujimori y para eso sí no está de acuerdo. Está en contra de abortar, pero sí está en contra de esterilizar a las indias. Es una hipocresía total. Es, es una de las que están ahí. Tenemos de todo, estamos bien servidos. Bueno, nosotros queremos pensar ahora que hay un proceso social, un proceso de no solo de contestar, sino también de, desarrollar alternativas. Y en esas alternativas hemos tenido las mareas verdes, las mareas eh, toronges, grogues, blanc, violeta y, ahora más. Surtirán, ahora en primavera, surtirán mes. Claro. ¿Cómo entroncan su lucha de, de cada una de estas mareas en función o cómo ¿Creen ustedes que esta marea verde de la educación ha influido o ha apoyado o ha despertado o ha animado a cada una de las mareas a la que ustedes pertenecen? Bé, jo és que crec que el concepte de marea a Mallorca no existeix. És un concepte que ve de, de Madrid, que ve de les penínsules, però és que a Mallorca no, no existeix. Aquí existeix un moviment molt fort a favor de l'educació, existeix un moviment feminista molt fort també, existeix un moviment eh, que vol aturar els desnonaments, però aquí no hi ha marees, aquí hi ha moviments molt forts que, se van, que van fent sinergies i crec que l'èxit, de, per exemple, de la vaga de docent, eh, és que ha estat un moviment autònom i autòcton d'aquí. És a dir, que no ha vengut de, de fora, sinó que han estat els mateixos docents que s'han organitzat i que ells han anat, han anat fent. Eh, bueno, a mí el nombre de María pienso que, es correcto, ¿no? Porque mm, no induce la estigmatización que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, Siempre somos antisistemas, eh, indignados, eh, somos radicales, pero bueno, María más o menos es algo neutral. Em, me ha parecido interesante que las mareas tengan un color, porque quizás eso ha hecho que la gente se, identifique con ciertos movimientos que a lo mejor antes pues le venían de lejos. Y el hecho de que también todas esas mareas en algunas eh, manifestaciones se hayan ido conjuntas, pues ha hecho que, que sean multitudinarias. Y, no sé, creo que ha sido interesante. Y bueno, es que también eh, tengo la frase esta que, leí otro día, ¿no? Que muchas mareas pueden crear un tsunami. <laughs> Y creo que queda según eso. Bueno, yo, mareas ciudadanas... Eh, o sea, como, entidad propia, mm, yo no, no, las he vivido en estos dos últimos años que llevamos esto. Marea Blanca, la de Madrid, ha sido espectacular, ¿no? Se ha conseguido parar la privatización de los hospitales y los centros de salud. De hecho, además, creo que ha salido ayer en teta de que ya la Consejería de Sanidad eh, ha retirado, o sea, que ya no va a pelear más judicialmente para conseguir esta privatización con lo cual la Blanca de Madrid es un éxito. La Blanca de aquí nuestra, pues bueno, somos unos cuantos y vamos protestando de vez en cuando, pero como tal marea blanca no existimos. Aquí, la, como ha dicho Silvia, aquí la, grande es la verde, ¿no? es la educación y se ha hecho pues bueno, con una mm, con tiempo, porque se pensó durante digamos eh, meses anteriores e ir creciendo y una magníficamente organizada y es lo que tenemos que ver los que queremos seguir en, esta actividad social, mm, eh, en activismo social, para intentar mejorar lo que nuestras em, profesiones o nuestras mareas. Ángela. Bueno, yo estuve en la suerte de que cada toto en una escuela, con lo cual la difusión era muchísimo más amplia que, el resto de, de, asociaciones. Yo mm, yo, desde luego, tengo que decirlo porque si no es un reviento. Creo que hay eh, movimientos que eh, necesitan más difusión. Es decir, necesitan más difusión y más apoyo por otras asociaciones. Es decir, creo, o al menos mm, hay una serie de, movimientos, por ejemplo la plataforma, que no se ve apoyada del resto de, los, de las asociaciones en cuanto al, a lo que, al problema que surge. Es decir, la, la, plataforma es grave, es algo, estamos hablando de gente que se echa a la calle, de gente que, y sin embargo, yo no me he sentido apoyada por el resto. Es decir, tengo amigos en todos los lados de estas asociaciones, pero yo, bueno, la plataforma no se ha sentido apoyada como por ejemplo yo vi en el día de la de que se volcó todo el mundo. Es decir, eso fue algo increíble y puedo decir, bueno, de las demás que hablen los demás. Hablaría de lo que es cuando es un problema que es gravísimo que estamos con niños que pasan hambre, estamos con personas que las sacan a la calle, es algo que estamos hablando de pobreza, estamos hablando de gente que lo está pasando absolutamente muy mal y es, supongo que a lo mejor es lo que decía, a lo mejor ellos que hacen todo y es todo un colegio y hay una serie de difusión y de, de, ¿cómo se llama? más, más eh, posibilidades de alcanzar a muchísima más gente en cada escuela, con lo cual yo creo que esto también es un punto a favor. Pero lo que hablábamos de las mareas que tú decías es la sensación de la plataforma. Es decir, y eso la hemos tenido siempre y, es eso y ya está. Y sin embargo, eh, sin embargo, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, la plataforma de afectados por la hipoteca ha tenido una fuerza potente. ¿eh? O sea que. Igual, perdona, igual que también, el, eh, y hay que decirlo con claridad, lo que dijo Silvia, ¿no? El, yo creo que una respuesta en la que realmente ha habido una combinación del factor cultural, lenguaje y, social ha sido la plataforma verde, perdón, la, marea verde o la plataforma CRIDA ah, aquí. La, la, plataforma de Barcelona lleva cinco años y los primeros años prácticamente no, no se veía. Es decir, y hablamos de una ciudad en la que hay dentro de Barcelona, a lo mejor hay 40 plataformas, con lo cual que vengan 10 personas de cada plataforma, estamos hablando ya de mucha gente. Entonces te estoy diciendo que es un movimiento que además es, largo, pero yo no me refería a esto, Sin, sin, nuestra plataforma, yo me refería al apoyo recibido, ¿me entiendes? Que es eh, lo que te encuentras, que es una situación de un problema gravísimo, gravísimo, y que no nos, bueno, la plataforma no se siente apoyada. Y, hay, que decir una cosa, yo lo quiero decir a todas las que estáis aquí. Todos los que estamos aquí son necesarios, muy necesarios. Tanto si bueno, tanto el movimiento feminista como la educación, como sanidad, son imprescindibles en esta vida para hacer un completo. Es decir, yo no estoy diciendo esto, hablaba como plataforma y la falta de, de apoyo. Acusado recibo, como se dice. Un inciso tiene Rafa y después pasamos con Irene. Porque, eh, porque eh, no, quería comentar um, la marea ciudadana. Entonces, eh, Crida sacó a la calle unas 100.000 personas. la… Eh, eh, y aquí se hizo, eh, bueno, y hay una serie de, organizaciones que estamos en, pues eso, feministas, la pata, Se hacen las marchas de la sanidad, digo, de, la dignidad. ¿Y cuántas personas fueron aquí en Mallorca? Creo que fueron 600 o 700 personas, mil personas. Entonces, si algo que une, que es la dignidad, que está a todos, ¿por qué hay tan poca gente? A ver, a mí me da pie incluso las dos últimas intervenciones, a contestar tu pregunta inicial, ¿no? Yo es que en la cuestión de la marea, mm, sin entrar si aquí ha habido o no, que estoy de acuerdo en lo que decía Silvia básicamente, pero la palabra marea, por ejemplo, a mí me parece mm, muy apropiada. <laughs> Eh, tanto en el aspecto negativo como en el positivo de la palabra marea. A ver, la marea, una marea es una cosa súbita, intermitente, no es progresiva, es reiterada. Y eso, eh, bueno, está bien, pero tiene un problema, que no es global, que no tiene una visión global, que es puntual, es muy sectorial y, y no es progresiva. Salta cuando hay un problema. Mm, <laughs> no. Eh, la necessitat de fer xarxa yeah. és tan grossa que és vera, clar, nosaltres podem dir, ara han tingut un, èxit eh, en aquest nivell brutal, mos han deixat sentir, mos seguim mm, deixant sentir, pensant continuar i pensant ficar-nos com deien Àngela, no abandonarem l'educació. seducació però és necessari entendre el moviment més enllà d'això, perquè a més no farem res amb barlots com en Àngela que no mengen i que estan fora que seva, o amb gent que té problemes de salut i que no pot arribar, eh? o, o amb una manca d'assistència social absoluta, o amb una educació <laughs> dels mitjans de comunicació que és la cosa més masclista que hi pugui haver i més patriarcal i cosificador de sa dona. Mem, és que és impossible concebre una cosa sense altra si tens una visió més global i lo, per mi pot ser que és el que falli en tot cas, el que, lo que fallam és que estem aquí, no falli és el moviment, però el que fallam és que estem aquí és la manca de, de, de, de saber treballar junts amb això i amb això estic absolutament d'acord amb Àngela Vale, nos quedamos con estas palabras y luego continuamos lo último tramo. Bueno, gracias que se abre más o menos el debate, pero lo mejor del debate mm, es que aquí se hace en un nivel y a una altura y unas, este, eh, unos contrastes de nuestra experiencia, ¿no? Y porque queremos fortalecer los movimientos, porque queremos desarrollarlos que y eh, cada uno arribe en lo mejor que pueda. Y si podemos arribar juntos, sería lo mejor. Joaquín, tenías un inciso. Disculpa, te había cortado. No, no te preocupes. Em, sí, lo que decía lo que decía Ángela, em, que, a veces algún movimiento como en plataforma de afectados por la hipoteca pues no tiene el apoyo de, otros movimientos o de otras asociaciones. Y ahí creo que tenemos que hacer autocrítica a todos. ¿no? Eh, el desde social y desde el sector social pienso que es una vergüenza ¿no? que los trabajadores sociales y educadores sociales no estemos liderando esa lucha que es verdad que en muchas plataformas están, están muchos trabajadores sociales, pero, pero siempre desde un segundo plano y no desde el plano más activista que sí que deberían estar, ¿no? Y, y a la vez que están recortando em, prestaciones en servicios sociales para la vivienda, etcétera, pues también deberían estar en ese punto más de calle, más de activismo. Pero también, ojo, sin caer en, el hiperactivismo, ¿no? Que a veces llega un punto en el que siempre nos vemos los mismos, en las manifestaciones, en, y a veces eso quema, ¿no? Y hace que, que también mucha gente vaya relajando el, activismo, pero, sí que, abogamos por esa red de, luchas. hace un par de meses en Prosocial hicimos una, acción en el Bonle eh, denunciando precisamente lo de la malnutrición infantil. Hay niños que evidentemente en, Baleares, en Mallorca y en Palma pues no, no comen de veces día, no comen de la manera adecuada. Y denunciamos eso. Y Prosocial casi siempre lo hace con otras organizaciones siempre intenta aglutinar cuanto más mejor, Pero eso es un trabajo muy, muy duro, ¿no? Porque tienes que organizarte y, cuesta más a veces con otras organizaciones que tienen otros tiempos, otras formas. Ah, pero esa acción la hicimos solos. Y claro, eso dice mucho, ¿no? De, por qué no hay más apoyo entre, entre organizaciones y creo que es un reto, ¿no? Y ahí debemos aprender de, de Crida, ¿no? Que evidentemente si consiguió mover a 100.000 personas o más de, de Mallorca, algo tiene que enseñarnos una reflexión del estado del movimiento en general, no de sus movimientos, del movimiento, ¿no? Y yo no hablo necesariamente de los movimientos políticos, porque han aparecido movimientos políticos por diferentes lados. Lo que queremos es, ¿ustedes creen que la sociedad se identifica con estos procesos eh, de cambio social o se identifica con los partidos políticos? ¿Creen, en otras palabras, tendrá peso social las próximas elecciones o crecerá el ausentismo, por ejemplo? ¿Qué opinión tienen de este problema? Ustedes que ven ¿no? porque ustedes conversan con madres, con padres, con compañeras, compañeros, ¿qué, qué perspectivas tienen en este proceso político que se está comenzando a ver? ¿no? Hay, hay, ¿cómo se llama?, partidos que inician primarias, dicen que ya se han hecho su autocrítica, hay otros partidos que aparecen nuevos, también dicen que harán primarias, general, van por aquí, van por allá las cosas. ¿Cómo creen que el movimiento social está mirando a los, a los actores políticos? ¿Cómo están mirando? ¿Se identifican, no se identifican? ¿O puede crecer una alternativa independiente? Yo no hablo de partido, sino de fuerza social. ¿Cómo arribaríamos a, un, ese, hacer charcha, ¿no? hacer charcha. ¿Cómo haríamos para de una vez por lo menos parar los pies y avanzar en, en lo que nos están quitando? No sé quién quiere empezar. Ahora pídanme la mano. Bé, jo que en aquest sentido precisamente la de la que ha estat completament contrahegemònica. Ma mare es una persona a política i adora en tota la seva ànima en Nada Colau. Bé, eh, no és que l'adori, és que li poses pel de punta s'escarrufa i s'indigna, se posa plorar cada vegada que s'entera que hi ha hagut un desnonament. O sigui, la feina que ha fet sa pa a nivell estatal, o sigui, ja pot venir en Rajoy, ja pot venir qui sigui, que és que no tenen la raó, l'han perdut completament i no tenen arguments i l'únic argument que tenen és dir-li gordita, anar a colar un plató. I crec que, davant de tot això, crec que això ja és una victòria molt important que, que, que ens podem apuntar. Mem, eh, jo, respecte a lo que demanava, bé, lo, lo de fer ja sé el que deia abans eh, estic absolutament d'acord. Eh, el problema és una cosa que deia en Joaquín. Eh, sempre som els mateixos. I clar, un pot pensar, bé, si ho dic jo, que de, de crida, i de, criden l'assemblea de docents eh, són els que varen mobilitzar tot allò, eh, diries, bé, no, no, so, no som sempre els mateixos. Però sí que és que estem en el cap davant i és que estiram i tal, som els mateixos. Clar, el problema és que eh, els mateixos no podem estar per tot. Eh? i, i, i estiram, o, o no estiram, que aquesta vegada és el, és el problema, Eh, a molts resulta molt difícil <laughs> coordinar tot això. Mm? Al marge d'això, eh, el que tu plantejaves de es, es, els partits o els polítics o el, moviment, com el moviment pot confluir o no amb una plasmació política, què passa quan hi ha eleccions, augmenta l'absentisme o, no, o no augmenta, què passa amb els partits polítics? Home, eh, eh, els partits, els partits polítics fins ara, han decebut a tothom. Vull dir, <laughs> fins i tot diria de la dreta fins a l'esquerra, vull dir, han decebut a tothom. Ara, a mi m'apareix a mi m'apareix un perill que, se, que això acabi sent desconfiada la política en general, no? Els, yeah. Va. I crec que el, el, moviment, eh, el moviment social acabarà obligant en els bueno, como mínimo mínim en lo que por podrien estar més no? Eh, a replantearse qué fan y cómo fan. Un inciso, en el año 74, 75 había un movimiento social muy poderoso, que casi a veces se puede sentir como que la transición fueron dos pasos adelante los partidos antes que haya la transición social en realidad. La transacción. bueno, la transacción, perdón. Gracias, ¿eh? es una buena Mira, eh, jo és que tenc experiència dins la transició política Clar. i per, edat, no? I vist en, en perspectiva, eh, he de dir que crec que ens vàrem equivocar, absolutament. Però una cosa sí t'he de dir, en aquell moment eh, es que duíem la transició política davant eh, no els grans polítics, sinó però els subjectes que hi participàvem, com és el meu cas des de la base, no estàvem allunyats de la població, com si està ara. Eh? Al marge de que mos equivocàssim, mm, i jo crec que mos vàrem equivocar. I ara sí. I a mi això m'apareix perillós que se consolidi l'allunyament de la societat, dels polítics, com si la política eh, estàs a fora. I ho entenc, perquè els partits s'ho han guanyat a pols que fos així. Bueno, yo empiezo cuando me dijo a los políticos diciéndoles, señores trabajadores llamados políticos de una empresa llamada pueblo. Creo que eso es lo que tienen que hacer los ciudadanos. Y eso es un trabajo de hormiga. Creo que lo que son las fuerzas sociales están empezando este trabajo, pero es un camino largo, porque la sociedad hoy en día todavía está muy dormida, muy dormida, y tenemos, y vuelvo a lo de antes, esta es una etapa de la enseñanza y la educación de nuestros derechos, y ahí están esas fuerzas sociales con mucha paciencia, con mucha inteligencia y enseñar que sí se puede ganar a esa, porque están muy puestos. La gente que nos está eh, durante treinta y pico de años nos ha estado jugando esa falsa democracia, lo ha hecho muy bien, se ha quedado allí muy bien aposentada, tiene las reglas a su favor, etcétera, etcétera. Es un trabajo arduo pero yo digo que hemos de hacer una raya y empezar ya para adelante, no hemos de mirar hacia atrás, pero que hoy somos seis, siete <laughs> personas, joder, ya no sé contar, me da clase. Ah, y esas siete están diciendo cosas muy válidas y que nos se escuche son más. Y ese es el camino. El camino yo creo que es el diálogo, volver a hacer, estoy cansada de decirlo, sentadas, Charlas en las barriadas, en las escuelas, aunque se les prohíban, <laughs> pero sé que se hagan. En la sanidad, mientras estás con un paciente, decirle, oiga, dentro de un año usted sabe que esto y tal, parece mentira. Siempre hay ese momento en que podemos, podemos hacer que esas fuerzas sociales hablen de tú a tú. Siempre podemos ser una fuerza social en cualquier momento. Rafa. Eh, bueno, yo también eh, viví la transición en, Madrid. Transacción, dijeron. Transacción, sí. <laughs> De hecho, yo estaba en quinto de medicina cuando Franco se murió, o sea que estábamos en todo el proceso. Eh, ¿Qué es lo que pasó desde entonces? Porque claro, en la universidad teníamos nuestras ilusiones y bueno, ese cambio y lo que venía y tal y cual. ¿Y qué, qué pasó? Pasó que es que, bueno, em, empezó un estado de bienestar y todo el mundo estábamos contentísimos con este bienestar. Eh, los políticos, había unos cuantos, nos daba lo mismo, que cambiaran cada cuatro años, daban sus cosas, tal y cual, pero ahí todo el mundo tenía una casa, luego se compraba un coche, luego acababa la carrera. Eh, conseguía más o menos trabajo, ya, íbamos bien, mm, claro, pero es que ahora esto ha explotado. Entonces, ahora es cuando nos hemos encontrado como que esos políticos eh, el bienestar que, mm, bueno bueno, por llamarlo de alguna manera, mm, económico que hemos vivido estos 20 años, ellos lo han multiplicado por 20 y se lo han puesto en Suiza. Entonces, claro, ahora es cuando nos hemos dado cuenta que es lo que está pasando y que es que nos han timado. ¿Qué es lo que hacemos ahora en estos movimientos sociales? Pues primero darnos cuenta de eso, ¿no? Eh, unirnos como podamos y como dice Ángela, pasito a pasito, pasito a pasito, hacer la revolución de este siglo, que es la revolución psicológica, que tenemos que cambiar nuestra psicología y realmente saber que la política es, eh, es necesaria porque es la que va a dirigir eh, lo, que es la, lo que la sociedad. Y si no, pues que hablemos de la ley esta de educación que estamos hablando, o de la sanidad que quieren hacer, o tal. Eso, eso, eso es política. Entonces, a esa política hay que contestarla con otra política. Y para llegar a esta otra política hay que ser, tener conciencia social. Y para tener conciencia social tienes que psicológicamente haber cambiado y para eso tienes que estar bien informado. entonces, plan, plan, plan, plan, plan. Y nosotros pues vamos haciendo lo que podemos en ese sentido. Joaquín. Sí, em, a ver, si habrá tensión o no, yo me imagino que habrá más. Eh, romper la hegemonía es difícil. Romper la hegemonía de los medios de comunicación, de, todo el sistema es muy complicado cuando eh, todo está controlado por los mismos y, es difícil romper eso. Pero, eh, claro, el mensaje de todos los políticos son iguales, ¿no? Eso totalmente hay que rechazarlo, porque al final esa gente es la que luego se abstiene o vota a partidos pues, de extrema derecha. Em, los partidos políticos hay que diferenciarlos, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de partidos políticos, y cualquier sindicatos, ¿no? Una cosa son los mayoritarios, otra cosa son los, los que están en la calle, los minoritarios, ¿no? Los que cada día pues están apoyando a la plataforma de por hipoteca o están apoyando a otros movimientos. y ahí hay que estar. Hay que estar, o los partidos políticos deberían tener un pie en la calle y un pie en el despacho, pero nunca estar siempre en el despacho, porque al final eso lo que hace es alejar la política del ciudadano y cuando alejamos la política del ciudadano, pues hay problemas porque deciden por ti. Y cuando deciden por ti, no va a ir seguramente a tu favor. la política es súper importante. De hecho, todos los movimientos sociales en, sí son políticos. Casi todos son apartidistas, pero son políticos porque al fin y al cabo lo que queremos es cambiar las cosas. ¿no? Es, eh, la política es planificación, es estrategia y, ahí estamos todos. Así que bueno, ya veremos qué pasa ¿no? en, en mayo con las europeas, pero... Sí. Vale. Yo desearía que después de leer estas palabras, que lo, haremos en castellano y luego lo escucharemos en, catalán, cada uno después de esta lectura exprese el mejor deseo que desee, el mejor deseo que desee para lo que quieran desear. Venimos del norte, venimos del sur, de tierra adentro, de en del mar, y no creemos en fronteras, si un compañero está detrás, con sus dos manos abiertas, a una llamada, a una mañana liberado. Y caminamos para poder ser y queremos ser para caminar. Venimos del norte, venimos del sur, de tierra adentro, de en el mar, y no nos conduce ninguna bandera que no se llame libertad. La libertad de vida plena, que es libertad para los míos, y queremos ser para caminar y caminar para poder ser. Venimos del norte venimos del sur, de tierra adentro, de allende el mar, y no sabemos himnos triunfales, ni marcar el paso con el vencedor, que si el combate sangriento, nos avergonzaremos de la sangre vertida, y queremos ser para caminar, y caminar para poder ser. Venimos del norte, venimos del sur, de tierra adentro, de allende el mar. Serán inútiles las cadenas de un poder siempre esclavizante, porque es la vida misma la que nos obliga a dar cada paso y caminamos para poder ser y queremos ser para caminar. Luis Llach. Empezamos sus deseos, por favor. Mm, desig sí. verd o desig... Com vulguis, desig Eh, verd... Bé, jo el que desig, amb totes les meves forces, que és un, una educació que, que ens ensenyi a, a pensar i no a obeir. I per què pensar? Perquè jo vull rompre totes les, totes les opressions que, que ens fan mal, no? Les opressions de classe, les opressions de gènere, les opressions de mm, d'espècies no? i fins i tot. És a dir, jo vull rompre amb totes les opressions. I, I això com se fa? En l'educació, amb una educació de qualitat. Irene. El meu desig és verd, absolutament verd i en aquest moments passa per una cosa molt concreta, però no només, no només en aquest nivell de concreció. Jo el meu desig és que, per lo que xerràvem abans, eh, tot el moviment verd que ha hagut deixi de ser només un dir no constant a el que ens estan fent, el que ens estan fent en l'educació, sinó que sigui també plantejar i plantar davant una alternativa. I això en la elaboració del llibre verd, que intentant començar eh, ara des de baix, a més, és el que pretenim des de, des de la plataforma crida. Eh, no hem escrit un llibre verd, no presentam un llibre verd, presentam que entre tots fegem un llibre verd, perquè tenim alternatives al marge de dir-los que no a el que estan fent. I precisament eh, les hi deim que no perquè la tenim és alternativa. Gràcies. Àngela. Pues el meu desig és que venguin del nord, que venguin del sud, que venguin de dins i que venguin de la mà. I que venguin a llevar el patiment, el sofriment, que venguin en ser, en ses ments obertes, amb alegria, amb intel·ligència, i que ens ajudin nuestras nostres forces a fe que esas altas personas sigan lliures. Gracias. Rafa. Mm, mi deseo no es verde, es para verte. Y, y, de verdad, me gustaría, no sé, que tuviera un accidente, ¿no? Y que pudiera, por ejemplo, pues, no sé, seguir pensando, pero que a lo mejor no se pudiera expresar bien, ¿no? Con lo cual tuviera que, que dejar el ministerio que la legislatura se vaya a la porra ya de una vez por todas, esto es mi deseo, y, y yo lo que deseo es que cambie la tendencia neoliberal que tenemos ahora mismo. Joaquín. Seré breve. Diálogo, consenso y dignidad. Bueno, yo también tengo un deseo. Y el deseo es que en el centro del proceso social siempre esté el ser humano y que los movimientos expresen ese proceso también de que en, el ser humano hay, ¿no? Y que hoy que estamos en primavera, disfrutemos esa primavera, disfrutemos del verano, también disfrutemos del invierno y del, otoño, pero que disfrutemos la vida. Pero para disfrutarlas hay que tener coraje para enfrentar a los que nos quieren que no disfrutemos. Gracias por estar aquí y gracias de Radio Tortuga y gracias a todos. mans esteses a un per vindre alliberats I caminem per poder ser, i volem ser per caminar.